páni, pekný večer. Tento raz to ani dlho netrvalo. Vďaka zmene zimného na letný čas sme tu teda o hodinku skôr. Hoci v tradičnej chvíli na hodinkách v čase premiéry by malo byť 20.30, ak nemáte, tak to ešte nemáte prehodené. Nejaká tá drobná minútka k tomu, to treba pripočítať. No a z Banskej Bystrice vám príjemné počúvanie želá Peter Kršiak, teda príjemné. Zrejme hlavne pre tých, ktorých zdravotné ťažkosti nebudú náplňou aktuálnych a práve sa začínajúcich s tajomstiev zdravia. Pokiaľ áno, snáď rady z našej strany pomôžu daný stav vylepšiť. Zázraky prichádzajú častokrát vo chvíli, keď to nečakáme, tak ich teda nečakajte, ale skôr ako sa zoznámime s konkrétnymi problémami, Poďme sa pozrieť na jeden z ich základov. Nemusí byť spojený práve s dnešnou korešpondenciou, ale má toho na svedomí už celkom dosť a môžeme si za to sami. Píšeme 30. marca v čase premiéry a to vám je okrem iného tiež e, Medzinárodný deň nulového odpadu. Prvé, čo by sa pod týmto pojmom mohlo vybaviť, tak to sú tie kopcom zaplnené nákupné vozíky v supermarketoch, Zámerom oficiálne je propagácia udržateľnej spotreby a výroby, podpora obehového hospodárstva a zvyšovanie povedomia o tom, ako predchádzame vzniku odpadu, tak toto prispieva k tomu udržateľnému rozvoju. Tento rok, 2026, by mal byť Medzinárodným dňom, ktorý upozorňuje na problémy spojené s produkciou potravinového odpadu plitvaním potravinami, ako aj s využívaním prírodných zdrojov. Ten potravinový odpad predstavuje globálny problém. Na celom svete sa totiž to plitva potravinami, nie je to len u nás. A to v takom rozsahu, že je tiež ohrozená potravinová bezpečnosť a výrazne sa spomaluje aj pokrok pri dosahovaní ambicióznych cieľov obehového hospodárstva. To sú tie oficiálne slová k tomuto dňu pripojené a ono to týmto vôbec nekončí. Potravinové straty a plitvanie potravinami predstavujú veľkú hrozbu pre klímu, životné prostredie, keďže tvoria až 10% globálnych emisí skleníkových plynov a to je takmer 5 krát viac ako emisie z leteckého sektora. No a zabúdať sa nesmie ani na sociálny rozmer tohto problému. V Európskej únii sa každoročne vyprodukuje viac ako 58 miliónov tón potravinového odpadu. Toto číslo je ešte alarmujúcejšie v porovnaní s druhou štatistikou. Viac ako 42 miliónov ľudí si každý druhý deň nemôže dovoliť kvalitné jedlo. Dôležité je ale uvedomiť si aj to, že nejde o ľudí trpiacich hladom, ale o tých, ktorí si nemôžu len dovoliť plnohodnotné jedlo, meso, rybu, vegetariánsku alternatívu. Čo sa týka Slovenska, ročne sa tu vyprodukuje či už tomu veríte, alebo nie, na každého z nás 99 kg potravinového odpadu v prepočte na jedného obyvateľa, pričom najviac ho produkujú domácnosti, približne 67%, zvyšok vzniká v prvovýrobe, pri výrobe potravín, ale tiež v obchodoch alebo v reštauráciách. Organizácia Spojených národov už vyhlásila všeličo, aj tento deň za Medzinárodný deň nulového odpadu s cieľom upozorniť a upriamiť pozornosť všetkých zainteresovaných strán, vlád, občianskej spoločnosti, podnikov, akademickej obce komunít, respektíve mládeže, na potrebu zapájať sa do iniciatív zameraných na znižovanie odpadu, či už na národnej, regionálnej alebo lokálnej úrovni. No papier znesie všeličo, tá žranica na niektorých miestach sa ale týmto nikdy neskončí. Ľudia vedia byť horliví v prípade ekoaktivít, ale ak by ste im siahli na to, čo majú aj v tých spomínaných vozíkoch pri odchode z obchodu, lebo je viac ako pravdepodobné, že to jednoducho nemôžu všetko skonzumovať a značná časť z toho zaručenie skončí v koši, tak by to s vami nemuselo vôbec dobre dopadnúť. A to ešte nehovorím o reštauráciách, ktoré to, čo uvarili, radšej hodia do koša, ako by to dali niekomu, kto si na to jedlo v týchto zariadeniach v podstate nikdy nebude mať šancu zarobiť. No, aké skúsenosti s potravinovým odpadom má napríklad Peter Planieta? To je taká otázka číslo 1 pre tento večer. Dobrý večer do Bratislavy. Pozdravujem áno Banskú Bystricu a poslucháčov. No, pán Planeta, tak ako vidíte ten potravinový odpad vy? Myslíte otravinový odpad, či ľudský odpad? <laughs> No, tak skúsme byť k tým výrobkom taký dobrý dnes večer. No, keď zobereme, uh, ja som zachytil počas covidu, uh, hovorili, že bežné ľudia vyhodia 50% potravín, to, čo si nakúpia. A keď prišiel COVID a obchody boli pozatvárané, ľudia nemali peniaze, no tak tá štatistika, človek by si povedal, že ľudia sú múdre tvory a že to klesne na nejakých, čo viem, 15, 20 percent, lenže ono to kleslo len o 10 percent. Hmm. Čiže aj v covidovej dobe kedy ľudia hovorili, aká je zlá doba, nemáme peniaze, zatvorili nás, krachovali firmy, tak ale aj tak ľudia polovic, 40% z toho, čo si kúpili, hodili do koša. No, čo je... To bola práve doba, keď bolo podozrivé kašľať a oni kašlali na potraviny. Áno, áno. Hm. Takže zoberme si, je fakt zvláštne, že čo musí, keď ideme sa pozrieť tak filozoficky na to, čo musí sa stať, aby ľudstvo zmúdrelo, aby začalo konať a vyzerá to tak, že to musí prísť niečo extrémne veľké, lebo inak ľudia si stále e, neuvedomujú to, čo majú. No a ja keď som sa vybral, alebo aj keď zoberem, že to nie je len ja, ale veľa ľudí, ktorí sú vedomí, tak keď zoberiete, že tá malá skupinka vytvára extrémne malé množstvo odpadu, lebo aj keď už zoberieme, že u nás, tak reálne u nás z potravín sa nič nevyhodí. Ani šupky z orecha? čupky z orecha, ale tak to nie je <laughs> odpad. ale čo to je? To je odpad, ale nie je no, konzumovateľný no, možno. Tak šupky z orecha, ale my nemáme na zárade orech šupkový, <laughs> takže my, my máme iné, takže keď náhodou máme, dostaneme nejaké vlaské orechy, tak uh, sú vylúpané, takže nie sú, nie sú v šupke, čiže a keď máme odpad z jedla, tak ide do kompostu, Takže teraz na jar som ho dával do hrantov, do záhrady, takže my všetko v podstate mm. tohto, čo máme, ako keby zo zelenín odpad, tak recyklujeme a zoberme si, že my bývame v dvojdome, sme tu piati ľudia, lebo svokrovci sú dvaja, my sme traja a my máme najmenší kontajner, aký môžeme mať. Za mhm. normálnych okolností eh, len bežná rodina, čo býva vedľa nás, tak majú väčší kontajner a sú tam traja. A my, no vy by, ste, a vy by ste z tých smetiarov urobili veľmi rýchlo ne, nezamestnaných, že? Áno. A ešte máme najmenší kontajner a ešte ho vyvážame nie každý týždeň, ale každý druhý týždeň, lebo aj tak sa nedokáže naplniť do plna. No keď vy chodíte hádzať susedom do koša svoje odpadky. Nie, to je, to je o recyklácii, takže <laughs> keď človek s týmto narába, tak zoberme si, že to je fakt minimum uh, odpadu. Takisto aj keď zoberieme uh, na záhrade, keď je nejaká taká suchá tráva, no tak ja si dám tú prácu, že sadnem do auta a odveziem tu, zase tu sú nejaká príroda, tam mm. sú nejaké bažiny, tak to šupnem trávu do, do ta, na takéto miesto. Takže snažím sa, aby to, čo je prírod, z prírody, aby sa tej prírode vrátilo, aby sa to nemiešalo, ako to ľudia robia, že videl som tiež teraz jednu mladú slečnu, ktorá rovno pred bytovkou mala kontajner a to som len videl z okna, lebo to na Sabinovskej, keď som pozeral, čakal klienta, tak ona akurát išla hádzať do kontajnera, takže mala rovno pred vchodom kontajner klasicky a hádzala tam papier a opäť krokov dopredu, ďalej, pred vchodom, a cez cestu bol uh, kontajner na plasty a papier. Ona si tých 5 krokov neurobila, ona to proste prišla, švihla do klasického komunálneho odpadu. Mm. No a toto je ľudstvo. A samozrejme, my môžeme sa na nich rozčulovať, ale prečo by človek míňal energiu? to, čo každý človek môže urobiť, keď sám začne tak fungovať, tak prirodzene bude ovplyvňovať aj to okolie, lebo samozrejme svokrovci sú bežní ľudia, čiže oni nepremýšľajú tak ako my, ale takisto, keď by napríklad, že majú kúpené pečivo alebo niečo, tak to tiež nehadžú do koša, ale kupujú tak, aby to spotrebovali, alebo keď už tak, že vedia, že to nezjedia, no tak si to šupnú na kraje, dajú do mrazáku, potom si to ohrejú. Čiže nenárabajú tým, že každý deň musí mať čerstvé pečivo a keď to už nezjem, no tak už to nie je, na druhý deň čerstvé, tak už to potom hodím do koša a idem si kúpiť. A toto dneska niektorí ľudia úplne ľavou za mnou robia a keby že dneska fakt napríklad v, v Bratislave tí bezdomovci sa majú ako králi, lebo tam idete, nájdete tam normálne bagetu alebo celé jedlo, mm. že tí ľudia sa, v podstate sa nezamýšľajú. Samozrejme na tých dedinách ja e, si myslím tie, že tí, ľudia, tí ľudia majú svoj kompost a tam tie veci hádžu, čo sa týka potravinové, ale problém je, že ľudia si kupujú také potraviny, ako je meso, sír, jogurty a také, a tieto potraviny nemajú dlhú životnosť a tieto potraviny vy nemôžete jesť, keď im skončila záruka, alebo väčšina ľudí sa bojí, že potom niečo chytí. Ale keď máte tofu po záruke aj dva týždne, tak sa mu nič nedeje, kým nie je povo ten povolené vákum na tom obale, to normálne spracujete Takže tu je obrovská výhoda, keď človek zdravšie je, alebo čo, fazula, ktorú máte v špajzi a je dva roky po záruke, tak sa vám ako pokazí? No nejako. Jediná, jediné riziko je, že vám tam vojdú nejaké zvieratka a my tým, že máme bioobchod a občas sa stalo, že sme mali napríklad uh, dodávateľa, ktorý nám dodal múku, uh, lebo v podstate mal tam mole a tie mole mu nakazili aj vrecia a on si neuvedomil, že aj v tých vreciach sú larvy, no tak keď tam dával novú múku, pomletu, tak zase tá múka bola identická, tak proste musel zastaviť určitú výrobu. No a my keď sme tie múky mali, tak čo som robil? Jasné, že by som ich mohol hodiť do koša, ale tak som ich odviezol mamine na Oravu, čo je zase pre mňa záťaž a mamina to potom odviezla babke, čo tam majú zvieratá, že prasiatko alebo tak, alebo a proste spotrebovalo sa to, alebo keď je niekedy, keď mám len kilo múky alebo také, že, je, uh, že prišiel zákazník a reklamoval to a keď on hovorí, pozrite, čo som tu našiel, vraj aspoň máte dôka, že to nie je striekané, lebo do striekaného vám mole nevlezú. A tým pádom, keď je to napríklad jedna múka, no tak ja idem domov, e, keď je niekde nejaké pole, tak zastavím na boku mm. a tú múku vrátim do tej prírody, že ju rozsypem naspäť. Rozprášite to tam. Áno, áno. No, ne, možno niekto si myslí, že som tam... <laughs> že Barom Prášil, aha, Barom Prášil, a to je pl pl planeta. Áno, iba. alebo že z urny vysypávam niekoho. <laughs> alebo, hej, a to bol veľmi bledý človek, nejaký blondiák. Áno, áno. Uh mhm. -huh. že, poviem, to bol blondiák, takže <laughs> preto je, preto je taká múka biela. Takže... Ale mnohí si myslia, že čerstvé je iba to, čo si v ten deň doniesli z obchodu, takže aj toto je niekedy omyl, v ktorom nažívame. No jasné, ja preto ja nie som zastanca a väčšina ľudí si ani neuvedomuje, že vysoko spracované potraviny, to znamená hotové polotovary, lebo e, dneska som sa rozprával s jedným človekom a hovorím, že je neuveriteľné, čo my všetko moderné máme. Veď my za chvíľku budeme sa presúvať, e, že budeme mať také malé lietadla a budeme sa presúvať vzduchom nie autami a nebudú tam zápchy, ale da, e, my máme obrovské množstvo ušetreného času a teraz je ne, neuveriteľne, neuveriteľné, ako je možné, že ľudia nemajú čas, že oni nestihajú, že si kúpia mrazenú pizzu, hodia do rúry, kúpia si mrazený sír, hodia do rúry alebo do fritézia majú, alebo kúpia si nejaký polotovár, hotový šalát, hotové jedlo, hotové No najväčší úlec sú hotové bagety na pumpách a hodok, čo si tam ľudia kupujú. Mm. Takže takéto, takéto hotové zlepené chlebíky, no tak to je čistá výhra. Lebo to, to vidíte, máte... ako to pred vami urobia. No jasné, ale hlavné je to, že v podstate to jedlo je prázdne, že tam v tom chýba životná energia. Takže ten človek sa naje, dostane do seba prázdne kalórie, z ktorých priberá, s ktorým sa mu buduje taký ten plávajúce koleso, alebo u mužov pneuservis. A, ale čuduje sa, že on je stále hladný, že mu chýba energia, no tak potom čo urobí? No tak si dá niečo, čo mu dáva krídla s nejakou tyčinkou. <laughs> Mhm. a, a, a potom si myslí, že lieta, lenže potom jeden nápoj s krídlami mu nestačí, lebo vyzerá, že tie pierka rýchlo vypadávajú. No, tak niektorí kúpiť... lietajú tak, že potrebujú potom tú dvojnulku miestnosť navštíviť a iní sa správajú k tomu tým spôsobom, ako aj vy, že to vrátia prírode tam, kde ich nikto nevidí. Ale ja veľakrát, že mne sa už stalo, že keď som išiel napríklad vyhodiť papier, a videl som tam plast nahádzaný, no tak som tam obchal ruku a prehodil som to. Mm. Sice som vyzeral ako bezdomovec, ale to som až tak neriešil, ale fakt si zoberme, že ale toto ja robím už roky, lebo tu nie je dôležité, že hovoriť, že pán Planeta, na čo to robíte, keď 90% ľudí sa k tomu tak stavia. Lebo ak sa budeme k tomu tak všetci stavať, no tak toto toto tu sa zrúti ako domček z kariet. Hm. Ale do, pokiaľ bude snaha aspoň jedného človeka alebo desať, desiatky ľudí niečo robiť lepšie a robiť veci lepšie. A to teraz ja nerobím pre seba, ale to robím pre našu matku prírodu. A ja som vďačný za to, že žijem v takom prostredí, že to podnebie je také, aké je a že Eh, tie poveternostné podmienky sú tu také, aké sú, ale zoberme si, že keď naštveme matku prírodu, aké to bude? A každý sa potom bude modliť a bude si hovoriť, že čo je to za, za, uh, za počasie, alebo prečo mne príroda zobrala dom, alebo prečo tá voda mne zobrala dom, auto, lebo už vidíme tie katastrofy, ktoré sú a oni budú narastať, lebo ľudia stále idú tým smerom a to je dokázané, že čo sa týka aj s jedlom, s jedlom, že keby sa nevyhádzalo, ne, nemrhalo takto s potravinami a nevyhadzovalo cca plus minus tých 50%, okolo toho sa to hýbe, no tak ten, ta, ten svet by dokázal uživiť uh, nie že 8 miliárd, ale kľudne 10-12, lenže keď sa to mrhá takýmto spôsobom, tak jasné, že to už sme na hrane prežitia ako ľudia na Zeme guli, že tá príroda nevie produkovať také obrovské množstva jedla a ešte z toho polovicu vyhodiť. Takže preto sa zase vstupuje do genetických modifikácií, ale tým pádom tá kvalita toho jedla zase obrovsky klesá a ľudia sa tešia, je, ja som si kúpil kajzerku alebo tuto taký roštek a teraz to iba toľko, no ale to, to, by, to by som v živote nejedol, lebo to je prázdna energia. No to, že to ale dobre chutí, dáte na to masielko, šunčičku a takéto sírik, trošku papričky a keby ste to dali na rozbor, tak zistíte, že to vás pomaly zabíja mm. a potom Dneska som sa rozprával s jednou pani doktorkou, ktorá je ginekologička a ona hovorí, že je extrémny náraz rakoviny, to znamená žien, to znamená prsia, maternica, vaječníky. Čiže zoberme si, keď je taký obrovský nárast u žien, a to mám priamo od doktorky, takú, že horúcu správu, tak takisto rakoviny budú narastať aj u mužov, to znamená hrubého čreva, žalúdku, lebo chlapi zaťažujú iné orgány hm. a ženy sú emočné, tak to v sebe držia. Takže dneska je, je vízia taká, že 3, maximálne 5 rokov budete z doma sedieť 5 a jeden pri stole bude mať rakovinu a vy budete celá rodina plakať prečo. A odpovede preto, že ľudia žijú chaotický život, jedia prázdne potraviny, teraz ide veľká noc, Mhm. zase dotlačia do seba. Áno, čokoládky a... hlavne budú frčať vajíčka, tie a... čokoládové zajačiky. A tak ja sa ako ani nedivím, že povedzme je toľko odpadu. Jediné, nad čím krútim hlavou, že medzi tým výrob výrobcom a medzi tým kontajnerom je človek schopný to kúpiť a potom to vyhodí. Pričom je to hodné vyhodenia, ale ani to nekupovať. No jasné. A čo je najväčší úlet? Že my sa dostávame do obrovského konzumu, lebo také tie čokoládové nátierky, čo predávajú v hypermarketoch, všetci ich poznajú, tak ja si pamätám, že také tie boli také malé vaničky, také nutelky sa predávali, mm -hmm. ešte aj teraz sa to predáva. Aj medy no, sa tak, tak predávali. A teraz, teraz sa to predáva XXL a ja som bol uh, kupovať niečo v metre, lebo tam predávajú také riasy a nory, veľké balenia. No a keď som vstupoval a videl som tam balenie, neviem, či to bolo, teraz už trepnem, či to bolo to FIFE, ale normálne som vždy videl také malé ako bomboniera a teraz to bolo normálne trikrát väčšie ja vrem, že toto fakt si niekto kúpi a keď si predstavte, že to keď otvoríte, tak pochybujem, že si dáte jeden kúsok a odložíte to. Takže také, keď ja tomu hovorím, že rakvičky, že keď si to človek otvorí <clears throat> a zbašti to na posadenie, tak jeho orgány, keby mali ruky, nohy a vedeli rozprávať, tak zdrhnú na kopu toho No to, najskôr, to... najskôr dostane tými rukami na líce. No, tak by to bolo ako s poldecákom, že chlap hodí jeden poldecák do žalúdka, druhý poldecák, tretí poldecák a žalúdok hovorí, ty brďo, tam je asi párty. <laughs> Potom piatý, šiestý a žalúdok si hovorí, ty brďo, poďme sa pozrieť, čo tam hore majú a chlapík hodí tyku z toho, takže reálne asi asi takto by to vyzeralo. Viete, len... ešte, ešte jedna vec mi tam e, taká záhadná je, že ak je to na jedného človeka na Slovensku 100 kg za rok, kde sa nachádza a čo všetko musí môj protipol, ktorý ma dorovnáva do tej stovky za rok, lebo ja stovku určite nedám odpadu za rok, že kde, kde sa nachádza ten, ktorý ten zvyšok mojej e, tej bilancie spotrebuje a, a urobí tu teda takýto neporiadok. A, veď, a ešte a nehovorím je... o vašom protipole, lebo vy máte určite ešte menej odpadu ako ja. No tak my máme úplne taký, že mizivý, že to uh, <laughs> my, my čokoľvek, keď zobereme a aj keď sme bývali napríklad v bytovke, tak nám keď chodili odpes, odpisovať merače vody alebo plynu, alebo no vlastne tepla, nie plynu, ale aj plyn vlastne sme mali, tak oni boli v šoku. O, tá pani sa pýta, že počúvajte, vy, to, vy tu aj vlastne žijete, že vy tu máte iba takúto, takéto čiarky, <laughs> že ostatné ne, nemáte, alebo je to minimálne. A vodu či nie ste vlastne... napojení na niekoho. Áno. Vy sa vlastne aj umývate, lebo veď vody máte, že to sused, ktorý je sám, má väčšiu spotrebu vody ako vy traja, aj s férou. <laughs> Takže ona bola v šoku a ja vrajím, no tak ale my nerobíme to, že ja keď som bol napríklad ešte mladý a býval som v podnajme a bol som sám v Bratislave, tak som bol u jednej pani a ona hovorí, keď mi hovorila, že aká je cena za bývanie a také, mm -hmm. tak mi vysvetľovala hlavne, že nech si dám pozor, aby som nenechával rozsvietené ano. a šetril vodu. A Dažďovou také... sa umýval. <laughs> No, to by bolo najlepšie. No tam, do, do, do takej naturálie som sa ešte nedostal. A teraz uh, prídem na druhý deň a rozsvietené všade, že ja som myslel, že je svadba, alebo že tam fotia niekoho. Ona normálne, musela prísť asi spotrebovať za vás, lebo málo míňate. No a vodu si normálne odpúšťala v kuchyni a ona bola niekde. A ja vravím, tečie vám tu voda, to nechajte, ja si odpúšťam studenú. To, to, to, a odo mňa chce, aby to šetrila. Mhm. No a teraz ste otvorili tému a teraz zoberme si, že ja mám nejakú spotrebu, ale teraz si zoberte nejakého človeka, čo žije v prírode naturálne, tak ten má 0,00001, takže by mu mali asi priplácať za to, že tí, tí, čo spotrebujú extrém. A podľa mňa by to malo byť takto spravodlivé v tej krajine, že my si platíme zdravotnú poisťovňu a platíme si odvody a tí, čo sú flákači, tí, čo sa o seba nestarajú, tak si priplácajú za zdravotnú starostlivosť a tí, čo sa starajú, tak sa im vracia peniaze za to, že tí flákači sa flákajú a tých platia. A takisto by to malo byť s odpadom. A keby to bolo takto, tak veľmi rýchlo by ste videli, že keby sme platili za odvoz smetí napríklad za veľký kontajner každý týždeň, že 100 eur, tak by ste si premysleli, že či to kúpite a hodíte no, do hlavne malo by to byť tak, že váš sused, pokiaľ má výraznú spotrebu a vy máte minimálnu, tak ten preplatok by mal dávať vám osobne do ruky a hneď by ste videli, ako sa polepší. No jasné. Len lebo, tým, lebo by videl sú... konkrétneho človeka, ktorému to musí zaplatiť a ty, vy by ste si s úsmevom chodili vždy besačne pre peniažky. <laughs> Áno, len e, toto v tomto štáte podľa mňa ešte dlho nebude fungovať, lebo ľudia budú hovoriť, že to je proti právam a prečo by mali tak draho platiť za odpad. Takže toto je celá ako keby mentalita ľudstva. Nebudeme sa baviť len o Slovákoch, lebo to je všade vo svete. A takisto zoberme si, že my máme reštauráciu a zo, bežne nie, nejaké reštaurácie ostane, vyhodí, alebo v reštauráciách sa snaží šetriť. Druhý, tretí deň najskôr máte, na, na, zobereme to, že najskôr máte nejaké mesko, na druhý deň máte z toho meskovú polievku alebo fašírky, keď dostanú fašírky, tak máte potom uh, nejaké guličky mesové z toho a to niektorí ľudia takto robia. My, keď varíme, tak varíme presne tak, aby sa čo najmenej ostalo. Takže veľakrát sa stane, že, <clears throat> a to aj klienti potvrdia, že prišli sme k vám o tretej a už ste nemali. No jasné, lebo my nevyhadzujeme, nerobíme to a nerobíme a, a nevaríme tým spôsobom, že navaríme a keď nám ostane, dáme do chladničky a na druhý deň to potom ohrejeme a, alebo niečo z toho vyrábame. Niekedy sa samozrejme stane, že niečo minimálne ostane, ale buď si to napríklad zoberem ja, alebo sa to spotrebuje. No a tu je veľká výhoda, že zase vo Freši, tam, kde máme prevádzku, tak tam je špeciálne bioodpad, takže je veľký kontajner, do ktorého sa hádžu len odpadky mm -hmm. a mhm. potom to sa vyváža na kompost, že to nie je miešaný no, odpad. Ale, ale keď ste treba zvarievali, a kam ste dávali to, čo sa neskonzumovalo? Do koša, alebo ste to rozdávali ešte? Nie, my máme normálne, že uh, sa to rozdávalo a teraz je aj aplikácia, že klienti uh, si môžu, keď nám ostáva jedlo, tak to nahodíme do tej aplikácie a ľudia si prídu zobrať. Ale takí, ktorí k vám často chodia, majú túto výhodu. Nie, to sú normálne, to je aplikácia, že to sú hm. ľudia napríklad, ktorí majú menej peniažkov, ano. tak je jedlo a toto je urobené pre reštaurácii v Bratislave, že ten človek tá reštaurácia, keď, im, keď jej ostane nejaké jedlo, tak dá, že aké jedlo a ten klient si to normálne objedná. Ako cez booking, keď si objednávate ubytovanie, tak takto je postavená takáto aplikácia na to mhm. a keď nám ostáva jedlo, tak my ho presne dáme a oni si ho len prídu a zoberú. My ho zabalíme do obalu a oni si ho zoberú. Ešte keď sme boli pri tých škrupinkách z orechov, Janka nám píše, ahojte chlapci, škrupiny z orechov sa nevyhadzujú, na čajík proti kašľu, umyť a vyvariť. Výborne, takže ďakujeme Janke za domácu lekáreň. No, takže... ďakujeme. No a keďže ani u nás nechceme byť odpadkoví a od seba odstrihnúť všetko, tak nemôžeme samozrejme zabudnúť ani na toho tretieho do partie. A tým je Miško v Žiline. Halo, halo. Ahojte, počujeme sa? Počujeme. Výborne. No. Tak vitaj, ako si ty na tom s odpadkami? No ja som práve chcel k to, tomuto prispieť trošku inak, mm -hmm. lebo bol teraz Avatar Fest a ja som bol na jednej veľmi zaujímavej prednáške, kde rozprávala Ivana Dolinská a ona rozprávala o práne a ona rozprávala o odpadoch z potravín trochu iným spôsobom a hovorila, že keď si zobereš, koľko zješ a akože hmotnosť toho, čo si zjedol a potom to porovnáš s tým, čo potom po sebe spláchneš a hmotnosť toho, tak zistíš, že v podstate dosť veľa toho vyšlo na zmar. <laughs> Áno, čiže mal by si jesť Hej, tak, a... aby si nepotreboval záchod. Áno, že v podstate keby my naozaj využívame to, čo zjeme takým hm. spôsobom, že, že to zúžitkujeme, tak v podstate by sme na tú veľkú potrebu ani nepotrebovali chodiť. No tak ale ani na malú, to potom ten, čo má žlčníkové kamene a bráni mu to povedzme pri cikaní, akékoľvek aj močové kamene, tak potom e, v podstate je po tejto stránke nasledovania hodný, lebo nič nevyciká. No, <laughs> Len ho to ale... môže zduť. Jasné, no ona práve eh, tým, že sa venuje právnickej výžive, čo sú tí, takí tí ľudia, ktorí eh, nepocitujú hlad a tým mm -hmm. pádom ona to vysvetlovala tak, že ona nie, že je, ale nemusí jesť. Hej? Čiže môže jesť, keď chce, Jasné. ale hlad nemá a dokáže fungovať ako keby aj bez toho. Ano. Ale lepší tak. sú tí, ktorí majú riedku stolicu, lebo tá sa ľahšie do tej prírody vstreba ako tá tvrdá. No tak neviem, či sú na tom zrovna lepšie. No, tak majú problém dobehnúť, to je pravda, ale keď to rozptýlia po krajine, tak je to asi ľahšie, sa to viac s tou prírodou zžije, ako keď je to taký bochník. No. Alebo klobáska. Takže to, toto mi prišlo také akože na zamyslenie, uh mhm. -huh. že ako to, ako to spraviť, aby sme zužitkovali čo najviac z toho jedla. No, to by naozaj... mohol práve pán Planeta povedať, že čo je najideálnejšie jesť, aby nebol po nás žiadny, žiadna pamiatka, aby nebola. No. No, ale ľudské telo takto úplne nie je nastavené, lebo uh, naše čreva na to, aby fungovali, tak my potrebujeme nestráviteľnú vlákninu, ktorá šťastí podporuje a je veľmi dôležitá pre správnu funkciu hrubého čreva. Takže mhm. preto, keby to bolo také, že bezvyšková strava, mm. tak to hrubé črevo nie je schopné fungovať. Musí to, tým bola... prejsť a výjsť z druhej strany, áno? Áno. To bolo, by bola... bolo by zbytočné. Nie, že není schopné fungovať. Ani, ono by ani si ani nefungovalo, lebo nemalo by prečo. Tak by to no, tam no, iba došlo a tam by sa to rozložilo. <laughs> Len ak začneme študovať ľudské telo, tak my si myslíme, že sme funkční, ale v podstate my máme v tele toľko mikroorganizmov, a kto, už len keď zoberieme hrubé črevo, obsahuje 500 druhov a minimálne 2 kila tam máme takýchto rôznych mikroorganizmov po prípade a, a tie medzi sebou vytvárajú súlad Samozrejme sú tam nejaké baktérie, sú tam nejaké mikroorganizmy a to telo, že fakt, keď začnete skúmať, tak zistíte, že na čom všetkom, na akých princípoch je postavené. Hm. No ale otázka, otázka, že keď ona teda nič nepapá, ani ne, a na čom funguje, lebo väčšinou prány... Som chcel vidieť ich záchod. <laughs> Nie, <laughs> Či ho vôbec väčšinou... majú, že na čo potom? Len väčšinou ja, čo som sa stretol, tak pránisti používajú stimulanty, čiže napríklad pijú kávu alebo jedia kakao, alebo viem, že nejaké takéto veci, ktoré sú výrazne také stimulačné, čiže ja zase to berem tak, že ak je pránista a povie, raz za čas si dám napríklad mrkvičku, dám si nejakú rýžu alebo tak, uh, tak OK. Ale uh, už keď to bereme, lebo ja keď poviem, že som uh, vegán, čo ako keby nenazývam, lebo tým, že jem vajíčka občas, tak sa nemôžem nazvať, že som vegán. Čiže nie je meso, poviem, a nie je uh, e, mlieko, meso a je to tak nastavené. Ale ak už poviem, že som pránista, tak by som mal jesť, byť, fungovať na práne. Mhm. A čo ja mám z praxe, tak veľa ľudí, čo sú na práne, tak pijú kávu alebo jeď, konzumujú stimulanty, kakao, čokoládu a toto sú veľmi silné stimulanty na to, aby to telo fungovalo. Čiže ja z môjho pohľadu ten vývoj toho človeka by mal byť le postupný, že ako napríklad začnem jesť nejaké, začnem jesť plus minus, snažím sa vyberať si kvalitu, potom z tej kvality postupne vyraďujem mliečne, sladké, dostane mi ovocie, zelenina, kvalitné meso, potom vyradím meso, potom už som na strukovinách, obilninách, potom to zjemňujem, zmenšujem a môžem prirodzene, tak ako sa telo vypína, tak sa prirodzene pre, prepnúť do toho, lebo tam sú, tak ako niektorí ľudia, keď robia prerušovaný pôst a väčšina z nich si myslí, že čo robia ako zdravo pre seba, ale veľa z nich napríklad ráno na obed nič nie je a tlačia večer, čiže ten žalúdok je unavený, vyčerpaný a cirkadiálne hodiny, mm. ktoré sú nastavené, že žalúdok má svoju silu medzi 7 a 9, nefungujú. Takže preto ten pohľad ako keby na ten celok je podstatný. No a samozrejme druhá z vecí je, aký tam je výkon, že základ je, eh, ja možno tiež by som sa mohol hrať na to, a nie že hrať, nie, nie je to o tom, že oni sa hrajú, ale ja napríklad preto zatiaľ nie som bretarián, lebo keby som si vybral cestu, že bez jedla, tak ako by som motivoval ľudí? Hej, planeta je uletený už dneska, pozrite, má minimálny odpad, nie je toto, nepije, nefajčí, nie je sladkosti. Nemiluje, netančí. Áno, nie je, nie je normálny teraz. A keby som povedal, že ešte nie je, tak koho by som posunul? Že v podstate ten level, že ľudstvo ešte nedozrelo na to, aby išli tou cestou, že bretarianstvo, hmm. lebo je to stále veľký pôžitok a hlavne to telo energeticky nie je silné a nedá sa to ľahko prepnúť, lebo napríklad aj veľa ľudí, keď tak, že mentálne sa prepnú, že nejdem jesť meso, lebo som videl, že sa týrajú zvieratá, ale veľmi mi chutilo a teraz som sa rozhodol, alebo rozhodla, to väčšinou tak mladí robia, že ja nejdem podporovať zabíjanie zvierat a teraz som taký, že veľký bojovník za to, ale potom príde tehotenstvo a tá mamička začne z meso, lebo tomu telu to chýba. Takže ak človek neurobí dobre prechod, tak sa stane to, že skôr či neskôr sa k tomu jedlu vráti. A ja som zastanca toho, že keď už kráčate po tom rebríku, tak aby ste sa nemuseli vrácať ďalej, a, či aby ste sa nemuseli vrácať naspäť, ale stúpali hore. Takže keď sa niekedy ja k tomu dopracujem, tak uh, tá cesta bude taká, že prirodzene to budete vypúšťať. To je ako keď cvičíte tak neviete sa dopracovať, že dneska viem urobiť 10 klikov a rozhodnem sa, že zajtra ich budem robiť 500. To sa k tomu nedopracujete. A z môjho pohľadu aj cesta výživou je ideálne postupná cesta. Samozrejme, pár ľudí vie preskočiť, ale otázka je, ako potom fungujú v bežnom svete, ako zvládajú napätie, stres, aký majú výkon v športe. Pre mňa vždy bola motivácia to, aby človek zvládal taký ten bežný život. Lebo mm. samozrejme dá sa zvládnuť bretarianstvo alebo takéto nejaké smery, alebo aj dokonalý život, keď sa odsťahujem do prírody, žijem v domčeku, vypestujem si uh, pod zeleninu, mám nejaké obilniny, strukoviny a takto fungujem, ale ne, nepotrebujem ako keby žiadne a iné výdaje, lebo ten domček, čo vodu mám napríklad zo studničky, mám tam nejaký, nejaké, nejakú formu, tu si vodu ohrejem, čiže nájdem fakt takéto minimálne fungovanie a minimálne žitie. Áno, no, sused tak, má tak... sliepky, tak mám dieru v plote. Áno, áno, a chodím a tam ako A fungujem. A, <laughs> a chodím tam ako líška. Áno, alebo no, oni prídu samé. No a tak tým pádom samozrejme ľahšie sa dosahujú určité výsledky, ale hovorím, ja zatiaľ nepoznám napríklad mestského bretariana, že niekto žije v meste a je schopný fungovať na, na týchto energiách. Mm. A z praxe hovorím, že zatiaľ, keď som kohokoľvek počul, že sa tomu venujú, alebo venuje, no tak tie stimulanty sú. A zoberme si, že ja idem takouto prírodzenou cestou, ale stimulanty nepoužívam ako stimulanty ako káva, kakao, a čokoláda a tieto veci sú všetko e, výrazné stimulanty. Samozrejme, na to, aby som fungoval, tak používam inú formu stimulantov a to sú doplnky, ale tým, že ja mám extrémny výkon, lebo zoberme aj teraz, keď som bol na Avatar feste, tak som mal o 9 ráno prednášku a v sobotu som skončil o pol 8 večer, že som sa nezastavil po tak prednášku. dlho? No. Bola prednáška? Začal... Nie, prednáška skončila po hodine a pol, ale potom ja som sa presunul k stolíku a začali chodiť ľudia. Ja, tak vy nie sa. ste bretarián, vy ste utarián. Hm. Áno, ja som keca, e, Uta, utarian, utáraný, áno, to je jasné. Áno, utarian, alebo... Uh, e, ukecarian. Ukecarian, áno, takto. U, uketarian, <laughs> áno, ja som uk áno, uketarian, takže... <laughs> Toto tak, je tak. definícia Petra Planetu, ukecarian. Mhm. Inak, Áno, Inak toto, takže... toto s tým mestom hovorila aj e, táto Ivanka Dolinská, že vlastne ona žila nejakú dobu v lese, ako keby v prírode a tak, že a v podstate mi to prišlo, ja som sa na to nepýtal, hej, ale mne to vyznelo, ako keby žila ako bezdomovec. Uh <laughs> Neviem, či to tak bolo myslené, ale tak mi to prišlo. No a vravela tiež, že keď sa potom vrátila do mesta, tak ako keby tom momente sa dostavila aj tá energia toho hladu, hej, tá, ten pocit, hej. Ale dievčatá, pokiaľ chcú byť mamičkami, a... dievčatá, ktoré chcú byť mamičkami, nemôžu nemať radi mesko. Môžu. Nemôžu, bez toho to nejde. Ja, ja, keď myslíš pánske predné, to už je iná forma mesa. <laughs> A to by mali tiež odmietať, nie? Lebo je to živé. To asi, to asi nie. No. Čo, pán Planeta, ako to vidíte vy? No, je to, je to určitá forma výživy, ale za, záleží, záleží. To je, to je na koniec relácie po polnoci. Dobre. <laughs> Ak budeme mať takú dlhú, možno rozoberieme, ale títo no pránisti... Čo sa, čo sa týka u nej a stimulantov, tak ano. to neviem. Môžeme sa jej spýtať, však Peťo, ona vlastne má aj kurzy na tvojej stránke, tak eh, ja som myslel, ja viem, že viem, Ja viem, že ja ich poznám, preto hovorím, lebo videl som a viem, že oni určité veci majú, lebo Bevid má taký ten, uh, ten C60 a on je s kakaom. Viem, že ja som si to raz kúpil na jednej akcii a to kakao je tam normálne, to chutí ako čokoláda. Hm. Je to dobré. Ako vy viete, a... ako chutí čokoláda? No preto, lebo doma mám čokoládovú princeznú, to je, je moja tak, dcera. Aha, tak to... my, my, my to máme vždy jednoduché. My nemusíme vôbec ani piec na Vianoce, ani Veľkú noc, lebo ona má obľúbenú čokoládu Rapunzel, to je taká, ona je taká oranžová, keď si pozriete planetu Natur a zdáte si Rapunzel čokolády. Oranžová čokoláda? Obal má oranžový. Obal. obal má oranžový, ešte, ano, že tak. Aj kravy sú nugat... fialové a nemajú <laughs> fialové mlieko. A, a, a mhm. ona, je, uh -huh. ona je nugatová, takže a potom je ešte uh mhm. -huh. taká, že tmavšia a keď aj prídu klienti, lebo ja, ja, som, ja ju nedávam, ja nie som čokoládový, veď viete, aký my sme. Áno, vieme. vieme. No, my sme, my sme, sme bezlepkoví a tak. Áno, áno. my, my sme <laughs> eh, my sme makoví, takže ano. Eh, ja keď by, mne keby ste dali, že 10 kg čokolády a... Tak ešte 11 kila, vrátite. Áno, a uh mhm. -huh. pol kila maku, tak jasné, že to vymením za pol kila maku, čo, čo, čo mňa po mhm. čokoláde. <laughs> Takže ja nie som čokoládový typ, ale dcera má rada má čokoládu, takže v podstate ona si dá pásik a má dezert, takže mhm. nepotrebuje riešiť to, že ja napríklad na Vianoce alebo na Veľkú noc vypekáme, lebo manželka je slaná, dcera má rada čokoládu iba. Áno. A ja, ja tým, že som bol sladký, ale tým, že som to telo zharmonizoval, tak mne sladké to už vôbec nič nerobí. Takže mm. niečo niekedy malé, sladké, keď chcem, no tak si pomelem mak, zmiešam to s jablkami a mám dezert. Takže nepotrebujem si vymýšľať nič komplikované, mm. aby som niečo piekol a potom to jedol. Áno, vaša dcera si dá trošku, čiže pásik, iný si dá viac a má potom pásik, ale no. na inom mieste. A ja ano, ešte nad tými pránistami, keď tak rozmýšľam, že ako môže vyzerať taká žúrka pránistov, že zatiaľ čo bežne, keď niekto si naleje slivovicu, spieva na kráľovej holi, tak oni asi zlatá prána. <laughs> Áno. Nie? Tak? Určite to bude. Myslím si, že tak by to mal. Však to je pekné, keď vedia spievať a chcú spievať. Ale, ale... ale je to úžasné, lebo zoberme si, že keď to teda posunieme, ten najvyšší level, že keď zoberieme, ako som to popisoval, tak ten najvyšší level a vysoká škola, keď sa ľudia dostanú do vysokej školy, čiže ani tam ja nie som, tak ste na práne, že vy nepotrebujete jesť. Ale E, ja som zastanca toho, mňa vždy fascinovali majstri bojových umení, že vo vysokom veku mať vysokú energiu a tu s tou energiou robiť čokoľvek a ak chcete vedieť, aký level energetický človek môže dosiahnuť, tak moje obľúbené knihy, čo sú v prvej peťke, a to je Mila Repa, Tibetský rebel a Marpa, duchovný učiteľ. Čiže Marpa bol učiteľ Mila Repu a tam bol krásny príbeh, že keď ich išli na tri dni na túru, už tretí deň kráčajú, potom spadla lavína, a, tak oni sa tam niekde skryli. Marpa, Repa si sadol do kruhu a okolo, on si sadol do stredu, je, jeho kamaráti okolo neho a on začal vyžarovať teplo zo svojho tela a vytvoril taký ten oheň a oni mhm. všetci sa ohrievali vďaka nemu. No a Milarep a Marpa povedal, že on si odskočí niekde a cel, celú noc ho nebolo a potom zase každú noc takto odbiehal a potom, keď sa vracali domov, tak boli v šoku, že v tej lavine bola diera, že vraví toto, kto takú obrovskú dieru urobil. No a keď prišiel domov, keď prišli domov, tak Marpová žena hovorí, drahá, drahý, už si doma aj s chlapcami, to je super, a, lebo včera som ti slúbila, že ti upečiem a, toto, nejaký koláčik, alebo čo to už bolo, a jeho žiaci sa pozerajú, on chodil domov, keď, ale to je, a, to bol, my sme išli 3-4 dní cesty a on chodil každý večer tunelom. Dom, chodil. Domov. Taxikom. No. <laughs> Takže no. hej, hej, v horách taxikom. Takže <laughs> toto... To... Áno, to sú takí, že taxi choď. Áno, <laughs> taxi, áno, taxi šiel, no. Áno, takže a toto je level života. Nie postaviť sa do, do tej pozície, že niekto bude tvrdiť, že napríklad ako sa usmievam na fitness strave, to je taký špeciálny, špeciálne okienko a to je taký veľký boom na YouTube, že fitness tréneri teraz uh, rozprávajú o tom, ako zdravo jesť a čo by ste mali papať a vytvárajú si svoje produkty, ale oni dokážu rozumieť, uh, ako budovať svaly, ale oni vôbec nerozumejú orgánom, ako tie orgány fungujú a tiež Minulý týždeň som mal klientku, ktorá dostala presne odporúčanie od takéhoto človeka, lebo dneska takisto riešia niektorí mitochondrie a teraz keto dieta, že viac tukov, ale tam si treba uvedomiť, že tá strava, keď ju chcete konzumovať, tak potrebujete, aby ste mali funkčné trávenie, aby ste mali v poriadku pečeň, a hlavne treba si uvedomiť, že keď idete do takéhoto množstva, že jete bielkoviny, zeleninu a nemáte tam a nejaké celozrné obilniny, lebo oni povedia, že sacharidy spúšťajú najviac zápalov, ale oni si neuvedomujú, že na takejto strave rýchlejšie zostarnete a rýchlejšie zomriete, lebo tá strava prehrieva telo. To znamená, možno zápalové procesy nebudete mať, ale nebudete vitálnejší, nebudete rozumovo schopnejší a ani nebudete mať extrémnu vytrvalosť. Len máte krátkodobú silu zdvihnúť činku, položiť, ale keby ste tomu človeku dali, dajme tomu, že robí v drepoch 100 alebo 200, dokáže zdvihnúť, ale keď mu dáte 50-kilovú ženu na plece, no tak asi za pol hodinu by fitness alebo kulturista odpadol a tá žena by asi niesla jeho podľa mňa potom časom. Ale koľko Takže, toho musí nosiť na pleciach chudák celý život. No, a to si zase neuvedomuje, že ak mám veľké svaly, tak síce vyzerám krátkodobo ako frajer, ale z dlhodobého hľadiska ja zase spotrebovávam viacej energie, zase opotrebovávam klby viacej a keď zoberieme, aké kvantá oni jedia bielkovín, tak tie bielkoviny e, zase vyčerpávajú orgány, takže zoberme si, že tá pokožka je prepojená s hrubým črevom, keď ono stále trávi meso, tak je to náročné a zase stav pokožky sa zhorší, čiže tam je toľko úskalí pri takom systéme a ja sa vždy pýtam, no dobre, a ten, táto forma stravovania, to môžete dať aj 5-ročnému dieťaťu, keď vytvrdíte, že to je zdravá forma stravovania? Nie. Môžete to dať čo chorému človeku, ktorý má napríklad e, cukrovku alebo ktorý má žoč, nejaké žočníkové kamene? Nie. Takže vy máte, síce to oni rozprávajú, že toto je super strava a môže vám predlžiť život, ale zase informačne to vôbec nie je na tom postavené, lebo už keď zoberete logiku, že keby ste to svojmu dedovi povedali, že idem sa dožiť do vysokého veku a že jem ráno meso, na obedve meso a večer meso, tak vám povie synu, to sa nedožiješ, to tak do hrobu sa dožiješ skoro. <laughs> Už som mi na chvíľku myslel, že hovoríte nie o Mila Repovi, ale o Čakovi Norisovi, že on si sadol do kruhu. To by dokázal asi iba Čak <laughs> Norris, chudák, ktorý už teda medzi nami nie je, však sme to spomínali v predchádzajúcej relácii. Ale dnes to má byť o dátumoch, a sme hovorili, že začneme čakom, veď mu nemôžeme, lebo... No lebo a už čak... máme hodinku za sebou pomaly. No veď už, už ideme na dátumovky, ale začneme čakom, nie? No, tak po ja pesničke. Ja smial, keď, keď čak no- tak dobre, tak po pesničke. Po pesničke dáme a dnes máme špeciálne pesničky, pretože Joško Gocman, ktorý má u nás reláciu Jogovica, on vám častokrát e, pri príprave pesničiek spolupracuje s tou umelou inteligenciou a mám tu aj jeden vyložene špeciálny song, ktorý k tejto relácii bude v druhej prestávke potom znieť pod názvom Zdravá strava, ale na začiatok, aby sme išli postupne na to, tak e, si dovolíme ponúknuť takú pesničku, ktorá má názov Kelový úlet. Kelový úlet bicykel, v záhrade mi rastie kel, keď vyrastie, už sa teším. Uvarím si polievku, kel je zo dňa na deň väčší a ja naň mám chuť už veľkú. Kel je zo dňa na deň väčší a ja naň mám chuť už veľkú. teším. Uvarím si polievku, keľ je zo dňa na deň väčší a ja naň mám chuť už veľkú. Keľ je zo dňa na deň väčší Iba mu je celý, tešil som sa na tie hody, nebude nič, je to v keli. Tešil som sa na tie hody, nebude nič, bicykel, v záhrade už nemám kel, kade chodím, tade hreším. keď vás niekto pošle do kelu, tak môžete si takto veselo vyspevovať a tešiť sa na kelový prívarok alebo fašírky, prípadne kelovú polievku. Pán Planeta by vedel ešte ďalšie recepty ponúknuť zrejme. No veľmi dobrý je kelový prívarok, taký vegánsky. My máme aj recept, ja som to tak zažil, že som prišiel k sestre, na návštevu a ona mi dala, že robila som kelový prívarok z tofu, ja som si dal, vravím, jaký dobrý kelový prívarok a on, ona vraví, ve to je z tvojej knihy. Ja vravím, aha. <laughs> tak. No, no vidíte, lebo... sám ste na to prišli a zrazu prekvapení. Áno, prekvapení. no lebo tak ja, keď bola prvá kniha, tak ja som si sadol a vymýšľal som si recepty, čo s čím skombinujem, eh, že ako to urobím lebo ja veľa receptov, ja nerobím jedla tak, že si čítam nejaké knižky a potom z toho robím nejakú obmenu, ale ja väčšinou kuchtím a teraz kombinujem tak, ako to cítim mm. a mali sme udené tofu, tak vravím, že urobím takúto omáčku z toho cesnák, a do toho som dal rýžovú smotanu a vznikla taká mňamka. Čiže keď ja chcem dať niečo dobré z kelu, tak určite to je kelový prívarok s tofu udeným zo Sunfoodu. A ten ružičkový kel? Ten je takisto dobrý, ten sa dá na rôzne spôsoby, uh mhm. -huh. že môže byť, on je veľmi dobrý, keď si ho napríklad naparíte, lebo kel posilňuje pečeň, keď ho naparíte, posilňujete pečeň a on je výborná zelenina, len tak k jedlu, lebo my na tanieri v zime by sme mali mať vždy rýža, nejaká bielkovina, tým, že ja nie meso, tak je tam strukovina, potom je tam nejaká zelenina, a, takže môžem si, keď mám napríklad tento ružičkový kel malý, tak si ho dám na, napariť. Mm -hmm. No mhm. a k tomu niečo fermentované, Napríklad môže mať, že si nastruhám mrkvu, ale my v zime máme kyslú kapustu, takže som si dával kyslú kapustu. A ešte než má človek holúbky, tak si môže dať aj plnené kelové listy, ktorým sa hovorí holúbky. Áno, aj to, to je tiež dobré, že to sa tiež dá takú Aha. žemňamku. Mleté meso, rýža, vraj, do toho ide nejaká paradajková omáčka alebo smotanová omáčka. No, ľudia vymýšľajú všeličo. No, ako je s kelom na to Miško? No, ten konkrétne ten kelový prívarok je úplne geniálny, to môžem potvrdiť. Takže toto by to... ťa potešilo, keby bolo na stole. Jasné, to je jedna z mála vecí, ktoré dokonca aj decka zjedia úplne bez uh, pindania, takže... Ano, neohrňujú to... nos nad tým, že o, zase prívarok. No a ja som pritom vôbec nemal rád prívarky, keď som mm. bol ako mladší, ale toto, toto je fakt úžasné mhm. jedno. Mhm. No dobre, tak pred pesničkou sme ho spomenuli a minulý týždeň v stredu sme nad tým aj posedeli s pánom Planietom Ten odchod čaká Norisa. Nemusíme to už veľmi rozpitvávať, ale ak máte k tomu čo povedať, lebo bol často rozoberaný aj u nás, tak skúste. Ja len no. som chcel, čo som chcel povedať. <laughs> to bolo, že keď ja som videl prvé správy na internete, že teda ako sa s nami rozlúčil, mm. tak uh, som si povedal, že idem si vygoogliť, že teda ako sa zomrel, že čo sa mu vlastne stalo. A potom som si povedal, že dobre, som na nevy googliť. Otvoril som umelú inteligenciu <laughs> a, a dal som tam otázku, ako zomrel Chuck Norris. A ona mi odpísala, že Čak Doris nezomrel, smrzaním prišla a on niečo tam napísalo, že ju posúval do prdele. A ja teraz pozerám, že to si zo mňa tá umelá inteligencia robí strandu. No má rovnaký zmysel pre humor. Ej, tak som jej napísal, že to myslí vážne. A ona potom mi napísala, že a fakt. <laughs> Myslo je to také, že ja som pred, predpokladal, akože tá umelá inteligencia, je ja že ja som predpokladal, že to je len ďalší z vtipov a teraz pozerám, že on naozaj zomrel a potom mi to napísal, že ak zomrel. No treba pri tej akože umelej inteligencii odpoveď. <laughs> byť vždy opatrný a keď si dáte jednu otázku a odpoveď máte takú, pri ktorej nie ste si istí, je dobre sa spýtať podobne, len z trošku inej strany a ona potom vám ponúkne aj častokrát správnejšiu verziu je to tak, ona si vymýšľa úplne, hm. to, to je neskutočné volačo. Mm. <laughs> Ako, ja, ja som sa už toľkokrát eh, uistil na tom, že, že si to vymýšľa blbosti, eh, tomu sa fakt nedá veriť. A, a k tomu tie naše deti veria. Tak... Ona zbiera zrejme všetky údaje, aj tie hlúposti zbiera a potom z toho vyjde taký magľajs. Takže nie je úplne správne sa eh, spoliehať na umelú inteligenciu. Pán Planeta. No, tak e, čo sa týka Čaka, tak už sme sa bavili, mm. že on bol famozný teda bojovník, keď ste to všetko rozobrali, aké všetky e, technické úrovne má a ten, kto sa venuje bojovým umeniam, tak si povie, že fakt klobúk dole a bežní ľudia sa nad tým zabávajú, ale dosiahnuť napríklad vysoký tupeň že tupeň, <laughs> tupeň. To som dosiahol ja. Áno slovenské. A, Nesiahajte takže... mi na moje úrovne. Ano. Však ty si slovenský čak, nie? Ja som vysoký tupeň. <laughs> Mám na to aj opasky. Takže, ale my už sme, e, to sme ešte nedostali, ale my máme opasky vo vysokom tupni, <laughs> takže... Áno, ja mám čierny a, v tomto a, a smere. My, a my, Miško sa musí k čiernemu tupňu ešte dopracovať. <laughs> On má na to dvršie času. Hej, hej, mm -hmm. ešte, ešte sa k nám nepribližuje. mm -hmm. takže... Nie, nič, nič kľúč. necítim na chrbte, žiadny dých. Áno, áno. Takže uh, veľa ľudí sa na tom smeje, ale dosiahnuť napríklad 5. 6. dan v jednom bojovom umení je v podstate väčšinou až nereálne pre bežného človeka. To musíte byť fakt osobnosť, makať, trénovať a to sú roky práce a ešte vás nemôže zastaviť nejaké zranenie. A on dosiahol mm. tých stupňov, na, neviem, či štyri tam boli v rôznych druhoch. Nie všetky také extrémne vysoké, ale niektoré z nich boli, že fakt, že klobúk dole. Takže preto určite klobúk dole pred jeho schopnosťami. No a to, že to Hollywood tak s ním zahral, no tak jasne potom vznikli všetky tie vtipné záležitosti, ale podľa mňa žiť by sme mali tak ako čak, že keď zomriete, tak si vás ľudia budú pamätať, lebo čo, my máme hviezdu Petra Sagana, ale zoberme si, že... Čo máte o... proti mne, prosím vás, som trikrát majster sveta. No nič nemáme proti vám. Ešte, že point... tak, lebo vám ujdem na bicykli. Ale pointa toho celého je, že keď zoberieme mladú generáciu a spýtate sa, kto je Peter Sagan, tak nevedia. Ale keď sa spýtate, čo, kto je Chuck Norris, tak to vám povedia. To musíte mať asi nejaký dar, že, že vaše meno sa takýmto spôsobom zapíše do histórie. To znamená, keď sa povie Chuck Norris, tak sa vyľudí na tvári vždy úsmev. A neviem si predstaviť, že by niekto bol naštvaný na takúto postavičku. Áno, ale to nie je o tom, že musíte mať nejaké šťastie ale zoberte si, že koľko energie on dal do tých bojových umení. To bolo je, jeho celý život. A teraz zoberme si, že koľko on za, založil aj školy bojových umení. To znamená, a teraz nejdem nič proti Petrovi Saganovi, ale zoberme si, že viete, keď vidíte cyklistu v Let's Dance alebo v takýchto súťažiach alebo v telke s hercami, tak si poviete, on je cyklista, alebo... <laughs> Práve teraz vybavujem, že čo by tam musel stvárať Chuck Norris, že by svoju partnerku najskôr riadne e, vymlátil, <laughs> aby splňal to, že je teda tým bojovým e, umelcom, v úvodzovkách umelcom. Takže keď, sa, keď si človek vybere smer, napríklad ako keď ja som si vybral smer, tak ľudia, ktorí mňa poznajú, aj teraz, keď niektorých som stretol na Avatar Feste, tak hovoria, ja vás sledujem, už 10 rokov vás poznám, ja vás poznám tak. Čiže oni vedia, že planeta má jeden smer. Ja budem, pokiaľ budem žiť, tak o mrkvičke budem uh, rozprávať. A podľa mňa už bude mať 25. tupeň v, v, v úrovni... To by ste mali mali mrkveň v tom prípade. Áno, ale tak niekto povie, toto, toto je fakt tupé, takže to sa nedá počúvať, ale pointa je, že a väčšina ľudí, keď, sa, keď zobereme uh, e, vzorec čaka, väčšina ľudí nevie, čo v živote chcú robiť a je veľmi a smutné, že 50-roční, 60-roční ľudia nevedia. Takisto, keď som bol na Avatar Feste, tak ja som im tam pozeral uh, elementy, mriežky, neuveriteľne veľa úžasných ľudí tam bolo, ale väčšina z nich vôbec ten potenciál nepoužíva, lebo Matrix robí dobrú prácu, to znamená manipuluje ľudí. Pozri, ale te, teraz ide Veľká noc, predsa nebudeme počúvať nejakého tupého, tupenia planetu, keď veď máme nakúpené veci. Ja som bol teraz v jednej rodine ešte po Avatar feste a pobavili sme sa, čo papať, čo nepapať a oni frčali na mlieku mliečnom, tak som im povedal, toto fuč, a začínate pracovať, začínate cvičiť, ak to chce toto papať, lebo ak chcete výsledky, ale Prečo to spomínam? Lebo keď sme pozreli ich deti, tak ja hovorím, počúvajte, ak by ste nechceli tie deti, tak ja, si, ja, ja ich od vás zoberem. Lebo jeden syn mal tri peťky Inovikov, druhá dcéra mala dve peťky a tri sedmičky, tá bola Jankové drevo. A potom najmenší, ten mal, sa mi zdá, štyri peťky Čiže to bolo neuveriteľné, aká šamanská rodina, vrem, že toto sú deti, počúvajte, ja keby som mal doma a, také dieťa, naša dcera samozrejme má talent, ale toto sú deti, ktoré majú obrovskú schopnosť vidieť čokoľvek. Čiže ja keby som išiel podnikať, spýtam sa malej trojročnej alebo malého trojročného, že počúvaj, ocinko ide robiť reštauráciu s týmto ujom, môžem? Nie nebudem robiť, lebo malý je šamán. On vidí, čo sa stane, ja tomu nemusím rozumieť a neviem prečo, ale on vidí tie úskalia a bežný človek nie. A zoberme si, že teraz máme takto úžasné deti a je veľa úžasných ľudí, ktorí sú zamotaní v Metrixe, v, oko, v okovách a preto aj táto relácia má účel a, vzdelávať, ale trošku vyprovokovať, aby ste nesedeli na tom poklade, na tej truhlici toho, ale urobili niečo, čo vás fakt baví a čo prinesie efekt. No a pozrime, ešte čaká dátum, lebo to sme si slúbili. Aj vy chcete jeho iniciálky prejsť do podrobná? No jasné, lebo aby sme vedeli, no. že prečo Prečo on, dosiahol to, čo dosiahol? On zobral tak zhruba 9 e, dní po narodeninách, 10. 3. 1940. To bol Chuck Norris. No tak Michal, najskôr nech pozriem riešku. Uh mhm. -huh. Zrejme to bude dnes najstarší dátum, alebo najvzdelenejší. Nie, starší som ja očaká, to neviete. O, to, kto by to čakal? No čak. no, je to také nečakané. Áno. No. Ale očakávané. Však keď počkáme, tak sa dočkáme. Áno. A keď Miško, uh, počká... Ne, nebude na tak... čakať, hneď to zo seba vysype. 10.3.1940? Áno. Na moje veľké aj... prekvapenie tento dátum sme ešte nemali. To čo no. je? lebo Čak nepotreboval riešiť. Ale vidíte, no, vidíte bol zdravý. Toto je, asi, toto je asi najdlhší dátum. Čak mu liezol do, do klávesnice. Miško mal problém to vyčukať. <laughs> Vždy, keď išiel čukať tento dátum, Čak mu bránil. Áno. A teraz toto bude veľmi zaujímavé z jedného pohľadu, že si predstavte onaký športovec a on nemá dvojku. Hm, tak to bol vždy taký, ktorý nemá dvojníka, tak preto nemá dvojku. <laughs> No, takže on má 4 jednotky, dvojku teda nemá, trojku a štvorku po jednom, peťku nemá, potom 6, 7, 8 po jednom a dve deviatky. Hm. Tak ako celkom málo tých číslic tam má, ale že nemá dvojku, to som nečakal. Ja som to počítal s týmto. Čiže ne, ani ja nemám svoju dvojku. Ani peťku, hej? Áno. No a teraz zoberme si, že jeho dátum nie je v ničom výnimočný a pozrite si, čo dosiahol. Čo sa týka z pohľadu elementov, tak on bol jangová voda, tak a, a vody väčšinou priemýšľajú a tu máte krásny príklad toho, že aj obyčajný človek s obyčajnou základňou môže bez napríklad dvojky sa dopracovať k takej extrémnej výkonnosti, ako ju mal teda on. A teraz zoberme si, čo tí ľudia, čo majú dve dvojky, tri dvojky, čiže tie, tie dary energeticky majú ďaleko vyššie a reálne nič nerobia. Ale to je presne o tom, že cesta bojovníka je uh, v závislosti na tom, že on sa nezastaví. On kráča, pokiaľ sa nedopracuje do cieľa. Preto keď nevediem napríklad deti k športu, a to je jedno, nemusia to byť bojové umenia. Môže to byť tanec, môže to byť atletika, ale tie deti by mali robiť nejaký šport, lebo im dá silu prežiť, čo dnešná generácia. Najväčšia show, tak som videl, keď končil Avatar Fest, normálne mladé slečny, mladé baby, čo ja viem, to mohlo mať tak 16, niektorá možno aj 13, tam bola, vyzerala, a nosili stoličky a potri. Ja vravím Danielovi, že počúvaj, ty si kde zohnal tieto, jak sa volali, a Amazonky, že ty máš odkiaľ také Amazonky a že kde máš chlapov. Aha, <laughs> on sa usmial, chlapy vymreli. <laughs> Takže <laughs> Áno, dnes už iba dievčatá uvládzu. No, ale ja keď som to videl, tak som povedal, mama mia, ešte aj tuto je vidieť, lebo uh, my sme tam samozrejme boli do konca, takže keď už odkladali stoly, stoličky, normálne tie baby, keď som videl, a to boli pekné baby, mladé, a normálne nosili stoličky po dve, po tri, ja vravím, no to je prúster, No a chlapci doma ťukajú a maminka mu mliečko k počítaču donesie. Mliečko, šaraticu by som mu tam dával, 2 litre, <laughs> aby sa začal hýbať, lebo ak nič fakt neurobíme, no tak toto bude veľký prúser, čo sa týka mužskej generácie a ďalšieho prežitia sveta. Mm. No dobre, tak ideme na to. Studiozavináč slobodnyvysielac.sk niečo nám prišlo, máme čo čítať, začneme takým kratším mailom, ktorý tu čaká už od 4. marca, lebo 2. sme mali večernú reláciu. Napísala nám, ak je to teda správne, Granka, lebo nemám pod tým iné, len e-mailovú adresu. Syn narodený 1.6.2006, diagnostikovali mu reumu, má 20 rokov o chvíľočku. Postihlo ho to, to jeho chodidla členky, prst na nohe, hlavne ľavá strana, ale aj pravá. Veľké bolesti, opuchy, vyskúšali sme už čokoľvek, nič nepomáha. Je e, veľký perfekcionalista, sebakritický, máva pocity viny. Tak je tu prozba, e, že poradiť, ako mu pomôcť. No, čo sa týka reumy, tak to je autoimunitné ochorenie. Ja sa musím napiť, lebo mi slinka zabehla. Áno, na zdravie. tak dám si aj ja. Dobre, tak Ale môžem zatiaľ <laughs> povedať čísla, kľudne. A si už nachystaný? No, ano. povedz. Tak povedz tie čísla zatiaľ. Takže pre Petra Kršiaka 1, 2. 0-1-0? Nie, 1. 2-0-1-1. Čiže dve jednotky, dve dvojky, dve trojky, štvorka žiadna, jedna peťka, dve šestky, sedmička žiadna a osmička deviatka po jednom. Dobre, mám zapísané. Má to no, sko skoro ako čak Norris. <laughs> Čak Norris nemá no. dvojku. Ale má štyri jednotky a on má iba dve. No, mladý muž je inkou, jeho patogen je chlad a predispozične najslabšie on mal pri narodení pľúca, a žočník a záleží samozrejme, čo papal. Takže keď mu to udrelo na kosti kolby, tak tie orgány nejakým spôsobom mohol preťažiť a vyčerpať, alebo takisto to mohol zdediť z časti po rodičoch. Čiže otázka je, že tí rodičia nemajú problémy s klobami, či ich, <clears throat> alebo ich neseklo, alebo starí rodičia, alebo niekedy sa tieto úrovne dedia ob generáciu. Preto si zoberte, že vy keď nič neurobíte so svojim životom, tak vy posúvate túto generačnú e, záležitosť po svojej línii ďalej. A ľudia hovoria, ja milujem svoje deti, ale vôbec sa o svoje zdravie nestarajú a potom odovzdávajú veľkú slabosť svojim deťom a tie potom vytvárajú novú, slabšiu generáciu. A je neuveriteľné, ako potom tí starí rodičia plačú, keď je vnúča choré alebo je v nemocnici a pritom to, keď to zobereme na tvrdo, to spôsobili oni, lebo nezmenili prístup. Tým, že ja som zmenil prístup, čo ja som mal vždy naj, <clears throat> najslabšie obličky močový mechúr a keď si kontrolujem pravidelne raz za mesiac svoj zdravotný stav na prístroji, tak mne obličkové hodnoty sú všetko modré, zelené, čiže je to všetko super. A to je len o tom, že sa starám. Takže sa týka, <clears throat> pardon, čo sa týka sinatora, teda reumát, e, doktori to hovoria, že to je autoimunitné ochorenie. Z pohľadu čínskej medicíny je to chlad v tele. E, ideálne by bolo dlhovarené polievky, nie je sladkosti, nie je surovú zeleninu, nie je stimulanty, nie je mliečne výrobky. A chlebík, keď tak do školy, desiatá olovrant a e, v podstate minimálne jedno, dve jedla tak, aby ten vývar z tej polievky bolo nejaké jedlo z toho, alebo na večeru podlejem cestoviny, urobím, ja viem, na cibulke tuniak, podlejem to vývarom, a dochutím, a s cestovinami to kľudne môže papať, čiže ideálne na oblíčky sú ryby, a strukoviny a vajíčka a samozrejme silný vývar. Samozrejme treba odsledovať, v akom stave sú pľúca, po prípade trávenie, čiže tam by bolo dobre pozrieť viacero. Ale môže si zobrať jednu vec, že zvyšok života bude riešiť reumu a potom ten problém bude odovzdávať svojim deťom, alebo sa popasuje a zmení to. Čiže začnem pracovať, aby ja som sa z tohto stavu dostal, aby to moje telo fungovalo, začnem sa vzdelávať, začnem dobre papať, kúpte si knihu od uh, Kubiho, to neviem, či má zázračné vyliečenie alebo také, a on má prerušenú miechu a chodí, Takže keď niekto dokáže s prerušenou miechou chodiť, zbaviť sa zápalu v tele nemôže byť predsa také ťažké. Ako to, keď zobereme, že reumu a prerušená miecha, tak keď zobereme možnosť liečenia alebo komplikovanosť liečenia, v tomto prípade, že reuma je 10% problém, ale prerušená miecha 100 alebo 200%, alebo 500, lebo to je nereálne, aby ste dosiahli s prerušenou miechou, že chodíte, ale reuma je zápal, je to chlad v tele, treba ho dostať a ten chlad sa prejavuje zápalom. A toto je napríklad časté aj uh, u motorkárov. Ja keď vidím v takomto chladnom počasí, že chlapík sa vezie na motorke, on si povie, jej, mne je teplo, lenže chlad preniká cez nohy, cez e, driekovú časť a cez krčnú chrbticu sa vie do tela dostať a on ho natiahne a prvých 50 rokov vôbec nič, alebo 20 a potom jedného dňa sa zobudí a strašná bolesť. A príde k doktorovi, zrazu reuma. Čiže aj synovi sa mohlo stať, že niekde na výlete, na chate, e, pre, premrzol, zmokol, mal obrovskú, obrovský chlad natiahol, namiesto toho, aby išiel do sauny, alebo čo, tak neurobil a ten chlad sa niekde zapúzdril a čakal, kým sa objaví. Hmm. No, tak tým pádom toto beriete ako bodku za Áno, áno, no treba mailom. popracovať na tom uh -huh. a mhm. hovorím, potraviny som vymenoval, vymenoval, vymenoval som, uh, čo to spôsobuje a samozrejme sú na to napríklad byliny, sú na to produkty, ktoré sú protizápalové a napríklad vieme, že my napríklad v planete, čiže Planeta Natur máme uh, aj polyfenol, je na to dobrý, lebo ten je takisto protizápalový, čiže pozrieť si všetky takéto zápalové veci a hlavne ale musíte odstrániť potraviny a druhá z vecí emócie, ktoré tam môžu byť nahromadené. Ja keď som sa tak podrobnejšie už pozrel potom na ten mail, tak som našiel aj krstné meno maminy. Danku pozdravujeme. Ak by náhodou boli ešte nejaké prípadné podotázky, tak určite sa treba ohlásiť a ozvať. Ďalšia písateľka. Kubka, písateľ, to už máme z pošty, ktorá prichádzala práve dnes. Inak e, včera mi prišla sms od e, e, Laca Haricha, to je ocino Maťa Haricha a narodilo sa im vnúčatko, čiže Maťo je už ocinom od včerajška, takže môže byť, že v budúcnosti budeme riešiť aj tento dátum, ale dúfajme teda, že nie kvôli zdravotným problémom a držíme palce a, a zdravie želáme samozrejme aj mamičke, aj ocinovi, aj, aj babetku touto cestou. No, v tomto je, pardon, toto no. je vždy výborné zaželať babetku zdravie, ale keď to zobereme z pohľadu múdrosti, ideálne je tak tri mesiace, optimálne pol roka pred splodením dieťaťa. Nie, že sme tehotní, ale pol roka pred tým, ako si povieme, že ideme pracovať na babetku, tak by sme si mali dať, skontrolovať zdravotný stav, zistiť, aké orgány v tele máme slabé, aby sme to našemu jeď fešákovi alebo princezne neodovzdali. A toto málo ktorý človek robí, a málo ktorý človek si to uvedomuje, lebo nám, nás, na to nás nikto neupozorňuje. No, tak keď ide niekto na diskotéku, tak tri mesiace predtým nejde k zdravotníkom sa pochváliť, no. že mhm. tam bude určite sa pracovať na dieťatku. No veď, ale keď idem na diskotéku, tak nejdem, že aha, toto je moja budúca mamina, a idem priviesť na svet dieťa. No to ale niekto dieťa... neplánuje, ale stane sa, viete, občas to bolo, takže prišli von z kultúraku, odbehli a prišli so zablatenými kolenami a, a potom už kolísali. No veď, ale to je zase záležitosť rodičov, hm. akým spôsobom vedú a vychovávajú, že my sa aj na túto tému bavíme s dcerou a rozoberáme tie veci a ona vie aj odo mňa, že ja jej nebudem robiť škôlku, že keď ona by sa rozhodla, že v 16 chce mať deti, no tak je plne dospelá. To už nestihne, to už nestihne v 16 No to už nestihne, ale mhm. možno niekde nejaký, nejaký vnúčik behá. Takže... to by ste si všimli. Áno, to ja viem. To že by mala brúško. Áno, veď ale možno, možno otehotnil jej priateľ, veď dneska je bežné, že... Áno, ale aby to nebolo ako s tým koncom sveta. Koniec sveta bol, len sme si to nevšimli. Áno, áno, presne tak. <laughs> no, prejdeme presne teraz... tak, na to hovorí Peter Kršiak a <laughs> obľúbená láška manželky, na ktorej sa vždy rozosmeje, je presne tak. To, ste, to bola jedna, jedna z prvých a ona stále funguje, takže... Pozdravujeme pani Kolombovu. Aj ona pozdravuje. Je tu maminka Dianky, ktorá nám píše ako ďalšia, Alenka, eh, chcela by poprosiť, že či by sme mohli prezradiť, aký má patogén jej dcéra Diana. Eh, je to tiež ešte v podstate malá ratolesť, Diangovi kou by mala byť narodená 13.9.2024. Rozbor dátumu ste už robili asi pred rokom a pol, ale nepovedali ste patogén a rada by som ho poznala. A ďalej by sa ešte chcela opýtať na charakteristiku Jangových kovov. Ide o to, že Dianka je tretie dieťa svojich rodičov. Prvé dve sú jinové dreva, zlaté detičky. Rady sa stískali, rehotali, blbli a preto nás dosť zarazila povaha nášho kovíka, ktorá sa stále rozčuluje, škrieka a piští tak, že už z toho dostávame migrénu a bolia ma ušné bubienky, nemá moc rada dotyky a objímanie, musí mať na to náladu, a to aj tak trvá iba pár sekúnd, potom rukami odstrčí človeka, nedaj Bože, keď ju z postielky vyberie niekto iný ako ten, koho momentálne chce, čo som väčšinou ja. Často je vážna a ťažké je ju rozosmiať šteklením, možno preto, že je celá pevná ako skala. Samozrejme vie sa aj zabaviť a zasmiať, najviac jej žiaria očička, keď e, robí lapajku a keď vidí škrečka, ktorému hovorí kateka a toto dokáže v kuse za sebou hovoriť aj 15 minút a spievať na rôzne melódie pesníčiek. Za to môžem trošku aj ja, lebo jej často spievam aj blbosti, ako napríklad, že ideme pa pa pa s, s melódiou pesničky Spadla hruška zelená. Taktiež, keď sa rozhodne prejaviť lásku, tak by človeka boskami aj zjedla. Tak sa pýtam, Jangokve kovy sú také chladné? No nie sú, ale tu vidíte model, že ako funguje rodina, že ak, ako náhle sa vám má narodiť dieťa a vy na sebe pracujete, tak sa vám narodí anielik a trošku má také rošteky a v určitých úrovniach trošku vás školí svojou špecifikáciou. Ale ak jeden z rodičov alebo dvaja z rodičov nepracujú na sebe, No tak sa narodí učiteľ a tým pádom, keď ona kričí, no tak asi musí byť v prostredí, lebo deti majú jeden dar a to naťahovať energie druhých ľudí. Takže môže byť, že buď nemá postielku na dobrom mieste, alebo rodičia majú viacej stresu a tým pádom mala to ťahá a teraz sa prejavuje a možno rodičia nemajú hranice, takže preto prišiel COVID tvrdohlavý, čiže ideálne by bolo, Michal, skúsa pozrieť, že keď už to teda tak máš, že či vieme nájsť rodičov a pozrieť, akí sú rodičia a na základe toho to budeme vedieť. Mm, myslíte teda e, konkrétne Alenku? Áno, Alenka je babka, ale lebo to ona je babka. Tuto píše, a... že to je jej dcera Dianka. Hej? Mhm. Uh -huh. Aký Aha, patogen som... má moja dcera Diana? Tak nepočítam Aha. s tým, že by to bola vnúčka, keď je napísaná dcera. No dobre. Takže uh, otázka je, ako je na tom, že keď ju vie rozosmiať, ale nie vždy, vy si musíte uvedomiť... Chce ten patogen vedieť hlavne. Áno, áno, patogen, povieme aby sme ho... Aby sme zase nezabudli. <laughs> Patogen má vlhko. Vlhko. Uh mhm. -huh. No a tým, že ona má predispozične slabšie obličky a pečen so žočníkom, tak je veľmi dôležité, že veľa ľudí, a hlavne napríklad terapeutov, zabúda na to, že oni sa musia čistiť energeticky a veľa rodičov má rôzne napätia a stresy. A deti sú ako lakmusový papierik. Ja si pamätám, keď naša dcéra bola v predajni a mala dva roky v autosedačke. Ona bola pri, kolegyne, pri kolegyni v obchodíku a tam pozorovala ľudí a usmievala sa. A manželka mala vtedy uh, niečo vybavovala. No a ja som videl jednu krásnu situáciu, že prišla pani a priblížila sa k cére a ona sa na ňu usmievala. A potom prišla druhá pani a to bol strašný rev, ale strašný. Takže pani sa zľakla, praví, prepačte, ja som jej nič neurobila. A vrem, ní, nič sa nedeje, je to v poriadku, ale deti sú takto vnímavé. Takže ak vidíte, že kričí, hnevá sa, tak si sadnite a spýtajte sa, kto v rodine je nahnevaný a kto do domov nosí napätie a stresy. A teraz, ja keď robím očistu podľa piatich elementov, aj teraz budeme mať v apríli, tak sa nedeje, že by tam bol niekto s nenatlakovaným žočníkom. To je skôr výnimka ako uh, pravidlo a to sú ľudia, ktorí so sebou niečo chcú robiť. Nie, že bežní ľudia. Takže dneska väčšina ľudí tým, že nerobím to, čo ma baví, tým, že nemám rovnováhu, tým, že nemám naplnené potreby, tak sa dostávame do stresu. A maminky, tak ako včera, keď som bol na návšteve v tej rodine a spýtal som sa, koľko má maminka času pre seba, to by bola otázka pre Alenku, že koľko času denne ona má pre seba a zistili by sme, že málo, že nemá určite každý deň ani hodinu pre seba. A ak by maminka Lenka bola v pohode, že nemá napätie, no tak možno táto má napätie a princezna to potom ťahá. Takže, alebo môže tam chodiť babka, detko, alebo a, súrodenci nosia zo škôlky, takže tam tých faktorov, prečo sa to deje, je viacero a vy by ste mali tieto veci zachytávať, lebo napríklad naša dcera, keď sa vrátila zo škôlky, tak my sme videli, že niečo sa stalo. No a keď sme videli, že sa niečo stalo, tak sme ju šteklili. A v tomto prípade, keď viete, čo ju rozosmeje, no tak používajte škrečka. Používajte veci, aby sa smiala a zabávajte ju a používajte jeden spúšťač. Hmm? ja keď mám klientov na konzultácii, tak väčšinou zistím jedno slovo alebo dve slova, ktoré keď pospájam, tak sa vždy smejú. A ja ho používam stále. Mám kámošku a jej sen je napríklad žiť v Mníchove, takže keď mi volá a hovorí, že aké má problémy, tak ja len poviem Mníchov a ona je, ako mi je dobre a hneď sa rozžiari. Takže nájdite aj u princezny, čo sú jej a, gombíky, ktorým ju vždy rozosmete a zapínajte ich a hľadajte nové a tým pádom, že ten kovík je zavretý, tak ho musíte otvoriť, lebo ten trezor nemôže byť zavretý a niekedy je podchýlený, no tak sa nechá objať, ale je prirodzené, že každé dieťa je objímacie No a možno bolo to, to, čo som napríklad, keď som bol na kurze o bezpečnom rodičovstve, tak to, čo sa v dnešnej robe, dobe robí, že tie deti po narodení sa prikladajú na holé telíčko, aby sa tam vytvorilo prepojenie. Takže dá sa aj napríklad robiť to, že budete, čo ja viem, si lahnete do postele holá, mala na vás, aby sa prepájala na energia vaša a jej, po prípade spoločne sa kúpať. A, čiže prepojte tie veci energeticky, lebo tam nastalo Bez nejaké... ocka. Prosím? Bez ocka. Áno, ocko sa tiež môže sám kúpať. <laughs> Samozrejme. Niek... Mal by sa. <laughs> Nie, ale aj napríklad s dcerou, alebo takisto na holé, holú hruď dcera si láška, v podstate tam sa produkuje oxytocín, takže tým pádom sa tie telička prepájajú a vy dokážete vytvoriť e, väzbu bezpečnú, lebo tam teraz je možno nejaká odmietavá a nejaké odmietavé vzorce a vy ich môžete prepísať ešte, kým je malička. Lebo ak to neurobíte, tak v 15 vás pošle, kade ľahšie, mm. povie, tu sa ani nedotýkať a vytvoríte, tomu sa hovorí vyhybavá väzba, že ona je milúčka, šarmantnúčka, ale nepustí si ľudí k sebe, alebo bude niečo, čiže vy potrebujete zistiť, čo sa tam udialo mm -hmm. a nemusí to niekedy súvisieť a s vami, že by ste to robili vedome, ale čo ja viem, v pôrodnici to dieťa vám zobrali a keď bolo niekde, tak sa mohlo tam v tom momente čokoľvek udiať. Uh mhm. -huh. Poďme na, na, na tabulku sa pozrieť. Či nebudeme v tomto prípade tabulku riešiť, keďže sme už môžeme, povedali. ale môžeme pozrieť tabulku, aby sme vedeli, že no, ešte poradiť presne. Aby sme mali ešte istotu. Pripomenieme si z 309. relácie. Mm. <laughs> Takže tam tri jednotky, tri dvojky, jedna trojka aj štvorka a tri peťky potom šestka a osmička chýbajú a sedmička a deviatka sú po jednom. No a tu máte odpoveď, ona má tri peťky, čiže ona má veľmi dobrú intuíciu a sme zase v čarodejných deťoch. To znamená, ona je malá, malý šaman, takže keď vás nepúšťa, alebo keď sa tak správa, tak sa spýtajte, čo ste zažili, lebo ona číta vaše energie. A toto jej neberte, čiže potrebujem sa vyčistiť, potrebujem, aby keď prídem domov, jeden druhý, aby ste boli emočne v pohode, lebo toto je, Dianka je čistý lakmusový papierik a ona si, tieto deti sú úplne iná energia, takže nie sú ako predchádzajúce, lebo to je presne to, čo rodič povie. Veď ale to je len rok rozdiel, alebo dva, lenže viete, keď to zoberete, že mobil alebo počítač, ktorý ste kúpili dnes a kúpite o rok, no tak ten model, ktorý máte, je strašne zastaralý. A s deťmi ten vývoj je extrémne, extrémnejší. Takže máte malú šamanku a ona vám zrkadlí, že niečo nie je v poriadku a vy príďte na to, čo tam nie je v poriadku. Uh A zaklincujem to. Teraz som mal jednu pani, a ona má syna, máme rekordmana, on má 5 petiek, takže maminke hovorím, že máte malého, máte doma veľkého šamana, ja vrajím, počúvajte, ak by ste nechceli také dieťa, tak kľudne mi ho dajte, preto ja budem v budúcnosti robiť školu, lebo zoberte si, aké sa úžasné deti rodia a rodičia unavení, vyčerpaní, nedávajú a nezvládajú deti, lebo keď privediem na svet dieťa, to nie je, že si idem, kúpil som si prívesok, ale ja potrebujem mu venovať čas, pozornosť a energiu. No a ten malý s piatimi peťkami má, e, mal 7 mesiacov a mamina hrala s ním klobúčikovú hru, to znamená, to sú také tri klobučiky, schovate pod ňu guličku a teraz to miešate a mali v 7 mesiacoch, čo niektoré deti ani nechodia, a on v 7 mesiacoch na 85 až 90 trafil, kde je tá gulička. Normálne ukázal prštekom, že tu, tu. Mama hovorí, že normálne ja som sa zlakla, že on je asi posadnutý, alebo čo, že to nie je normálne, aby také malé dieťa bolo. A keď som jej toto povedal, no tak sa rozžiarila, lebo tak toto je káva, lebo 5 petiek, tak to je, to je ako keby úžas, mm. ale veľký prúser, lebo ten malý číta všetko. Samozrejme, ak mu to nejaký rodič, ktorý nemá sedmičku alebo nemá duchovno, alebo je unavený, vyčerpaný, nezačne vytlkať z hlavy a nezablokuje jeho vývoj. Takže na toto si treba dať pozor. Preto je úžas, aké deti sa rodia, ale je problém, že, ho, že väčšinou tie deti vychovávajú energeticky slabí a, alebo nevedomí rodičia, ktorí proste nakúkajú tomu dieťaťu, že to vôbec tak nie je, ale to je ako keby ste Ferrari hovorili, že on nemá na to, aby tak jazdil a že nech nefrajeri a že ideálne sa jazdí na dvojke 60 alebo na diálnici 90, lebo tak je zákon a taká je norma a my viac zajazdiť nemôžeme. Takže na toto pozor. Mm. Dobre, máme síce ešte 20 minút do momentu, než vás vypne pán Planeta, lebo cez pesničku som to nevykonal, ale aby sa nám nestalo, keď už budeme rozbehnutí, tak navrhujem tú druhú prestávku. Aj z toho dôvodu, že teda ide špeciálna pesnička, ktorá bola vytvorená práve pre túto reláciu a má aj názov Zdravá strava. Ja vás hneď naspäť budem volať, aby ste stihli čo najpodstatnejšiu časť z tej piesne, hlavne tú pointu, <laughs> ktorá je tam úžasná. No a po pesničke pôjdeme na tie ďalšie maily. Veľké lesné školenie práve začína Vlk a medved na pódiu ako rodina. Líška k ním hneď skočila, chytá mikrofón. Zdravá strava pre zvieratá, to je dnešný tón. Zdravá strava pre zvieratá, to je dnešný tón. a zajace poďte bližšie sem. Ukážeme vám, ako chrániť túto zem. Meso už je minulosť, zahoďte ho preč. Tráva to je budúcnosť, o tom je tu reč. Iba šalát, špenát, mrkvička a svieže zelení nové šťavy. Žiadny bôčik, škvarky či krkovička, žiadne klobásky či slaninka, iba zahrst čerstvej trávy. mikrofón, medved dáva bas, líška kričí do davu. Počúvajte nás! Zajace a srnky, ješkovia aj jelene. Všetko, čo je zdravé, je predsa zelené. Všetko, čo je zdravé, je predsa zelené. Ste na meso, to je čistý jed. Zelenina s trávou zmení tento svet. Žiadne masné kúsky, žiadne klobásy. Mrkva, zeler, brokolica majú dobré ohlasy. Iba šalát, špenát, mrkvička a svieže zeleniny nové šťavy. Žiadny boj si škvárky či krkovička, žiadne klobásky či slaninka, iba za hrst čerstvej trávy. ja už hryziem pol masové tie pochúťky, to bol iba fór. Medveď chrúme kapustu, líška žuje kel. Zdravá životospráva, to je lesný cieľ. Ješko, nechaj chrobáky, daj si radšej hrach. Zo zelených listov už nemusíš mať strach. Žiadne ťažké jedlá, iba čistá chuť na mesové musíš zabudnúť iba šaláč, penát, mrkvička a svieže zelení nové šťavy. Žiadny bôčik, škvárky či krkovička, žiadne klobásky či slaninka. Iba za hrst čerstvé vyzerať spolupráca s umelou inteligenciou, ale samozrejme je to o autorovi, ktorý tam musí správne ingrediencie nasypať, lebo inak z toho vypadne častokrát skôr katastrofa. Pán Planeta, ste tam? Áno, áno, no to je super pesnička. Toto, toto pustiť chlapom v krčme a vyrazia vás. <laughs> Mne sa tam páči to, tá práca so slovami o tom, že teda treba si dať hrach, netreba mať z neho strach <laughs> a, a zelená výťazí, no. Eh, áno, alebo uh, žiadna bôčik, žiadna krkovička. No, takže... <laughs> A potom je to samozrejme ešte pre tých, ktorí majú radi trávu, čo ju húlia, takže... <laughs> no, ďakujeme, ďakujeme autorovi Jozefovi, vie to úžasne, on to dokázal aj pri iných pesničkách takého vážnejšieho charakteru, ale dnes je to práve s touto tematikou prepojené, takže ešte niečo máme pripravené, keby náhodou. No a, na, a toto je presne uh, dôležité, že byť ten v tom nadhľade a vedieť sa na sebe, na sebe, a na svojich rôznych situáciách zasmiať a nebrať to až tak vážne, lebo deti to tak nemajú nastavené, keď to neskopírujú od rodičov a preto aj tieto relácie sú trošku múdre a trošku vtipné, takže vždy sa na to tak pozerajte. Teraz mal 90 pán Zdenek Svierák a tiež pri oslave tohto sviatku povedal, ak máte zmysel pre humor, buďte radi, pretože nemať dôvod alebo zmysel sa usmiať aj na sebe samozrejme, tak tí ľudia sú veľmi chudobní. Takže je to fajn a tiež aj jemu k tej 90 treba zaželať pevné zdravie, zatiaľ to vyzerá veľmi fajn. Prejdeme ale aj k tým, ktorí sa na nás obrátili a máme tu ešte 2, 4 maily tu mám. Pokiaľ ide o Drahoslava, tam je dátum narodenia 29.4. 1964. No a ako nám napísal, po vypočutí pár relácií sa rozhodol napísať prozbu o analýzbu jeho dátumu narodenia. Aj pripísal nejaké tie zdravotné problémy, vysoký krvný tlak, tinnitus, obličkové kamene, prekonal žltačku typu B, je tam nejaký ten zhoršujúci sa zrak, cholesterol 6,69, čo teda treba urobiť pre nápravu? Dlhodobo som bez energie a zo všetkého mám obavu. Pracujem v zahraničí, zvažoval som návrat na Slovensko, len je tu obava, či to finančne doma zvládnem. Aké sú moje talenty, prípadne podľa čísiel. Ďakujem a prajem všetko dobre. Takže to je Drahoslav. Takže Michal, poďme mriežku a potom to poskladáme celé. Mhm. Mm Dobre, môžem, ak mám šabľu? Áno, máš. <laughs> Šab, môžeš dať šabľový tanec. Tak to sme dávali na Stužkovej. <laughs> Všetko prezradíš nakoniec do sebe. <laughs> Ale nie, to sme mali v rámci jedného predstavenia. A vy ste takto tancovali. Ah, dobre. No, no, no. Chačaturiana. No, to bolo také. Dobre, a, takže tu máme dve jednotky, jednu dvojku, dve trojky a dátum napovedá, sú tam tri štvorky, jedna peťka, jedna šestka, jediná tu chýba sedmička, potom má jednu osmičku a dve deviatky. Mhm. My sme mali takú scénku, kde sme parodovali nejaký výročný zraz KSČ alebo tak nejak. A proste sme tam mali kadejaké tance, klobúkový, fľaškový a zakončili sme to tým šabľovým. A presne takým, aký smysl ja, e, teda predtým, ako som povedal, že to bolo v programe. Mm -hmm. No, takže ak by to niekto mal zvládnuť, keď sa vráti zo zahraničia, no tak určite vy, lebo keď zoberieme, že jednotky sú ego, máte dve, dvojka je energia, takže tiež im máte dosť, trojka je múdrosť, máte takisto dosť, ale čoho máte najviac sú tri štvorky, takže štvorky sú o tom, že keby ste, keď ste boli mladí a niekto sa vás pýtal, kto je najlepší, tak ja nie, jasné, nie. To ste ani nemali pochybnosť. A teraz 5, 6, 5 je o intuícii, 6 je schopnosť dokončovať, 7 je duchovno, takže to nepotrebujete, nie každý potrebuje kráčať po duchovnej ceste, 8 je láska a 9 sú peniaze. A keď sa pozrieme na element, tak váš patogen je chlad a element je jangová zem. No a najslabšie ste mali pľúca a obličky pri narodení. No a prečo máte strach a prečo máte obavu a prečo sa vám zdejú všetky veci, že začali sme vysokým krvným tlakom, potom s obličkami, potom sú tam obavy, no a všetko súvisí s tým, že vy máte slabé obličky močový mechúr a pľúca hrubé črevo a tým pádom sú strachy. Zvládnem to, vyrieším to, budem schopný fungovať, ale vy si potrebujete uvedomiť, že váš život a vaša práca by mala byť o tom, že pracujem s ľuďmi v kolektíve, pomáham ľuďom, robím určité činnosti, ktorí majú prospech pre ľudí a keď robíte niečo takéto, no tak vám vesmír vždy dá dostatok peňazí. Ja dneska nepoznám človeka, ktorý pracuje a že by nemal dosť peňazí. Ten, a hlavne to nehrozí vo vašom prípade, prečo? Lebo vy ste pracovití, ste starostliví, takže nie ste ten, že e, chystám sa, že čo ja viem, keď budem na dôchode, ja už nič nebudem robiť, budem sa váľať, vždy budete chcieť nejakým spôsobom pomáhať, ale všetky tieto vaše diagnózy sú len preto, že ste zabudli možno trošku na seba a keď to chcem zmeniť, no tak krok číslo jedna záleží, či ste sladký alebo slaný. Podľa toho, aké máte zdravotné problémy, usudzujem, že ste skôr slaný typ, lebo vysoký cholesterol, a, a vysoký krvný tlak, nebudete mať cukru. To máte väčšinou mesko, chleba, siríky. Takže prvé, druhú a tretiu potravinu vyradiť, meso, nie meso, chleba a síry, lebo to vám stiahuje cievy a zanáša, je to prázdna energia. Meso kľudne papajte, raz do dňa nejaké kvalitné. A čím nahradiť, čím nahradiť ten chleba a síríky? No veď nepotrebuje nahrádzať, my si potrebujeme uvedomiť, že my jeme preto, aby sme mali energiu, nie naplnili brucho. A, a ľudia často argumentujú, ale ja potrebujem mať plné brucho, ja nepotrebujem mať prázdne brucho. Lenže ak sa najem a mám pocit, že je brucho prázdne, tak je to dôkaz toho, že ste nejedli ťažké tučné jedlo a že ten organizmus nebude niekoľko hodín tráviť. To je jedna z prechodových fáz do toho kvalitného života, lebo jete potraviny, ktoré sú veľmi efektívne stráviteľné a nie, že najem sa a na 4-5 hodín mám pokoj a cítim také, za, také že naplnené brucho. To znamená, že vaše telo spotrebováva obrovské množstvo energie, aby to strávilo a keď je to jedlo nekvalitné, tak Mínusová správa je, že väčšiu časť energie, čo zjedla máte, miniete na trávenie. Čiže to nie je žiadna výhra. Keby ste nejedli, tak ste na tom lepšie, lebo aspoň neoslabujete orgány. Preto, Drahoslav, je dôležité, aby ste teda pečivo a hlavne e, mlieko, mliečne syry vyhodili. Keď chlebík, tak si dajte, že čo ja viem, mám útorky, či streda a čo ja viem, sobota dvakrát do týždňa. Ak pracujete niekde na stavbe, normálne uvarím si risotto, mesko do toho, dám si to do termosky a budem jesť to, nie ako klasicky nejaký človek, čo robí na stavbe, že vyťahne rožky, tresku alebo Re, rezeň medzi chlebom. Áno, takže potom, potom aj na tak vyzerajú naše cesty a tým pádom sa veľa neurobí a ľudia, ktorí potom majú horšie mentálne schopnosti, tak tým pádom nie sú schopní ďalej zarábať peniaze. A keď zablokujem telo, no tak nie sú schopní fungovať. Ja mám teraz 50, budem mať 51 o chvíľku a zoberme si, že ak mňa neprejde párny válec, alebo niečo zásadné sa nestane, no tak ja keď budem mať 60 rokov, tak v podstate po moje pôsobenie na ľudí bude niekoľkonásobne väčšie, ako je dnes. Keď budem mať 70, bude sa to násobiť. A ja to nerobím preto, aby planieta bol na obláčiku, aby bol nejaký guru. Ja to robím preto, lebo mám rád ľudí a vy ste takisto zem, ja mám ale zem až tretiu z pohľadu elementov a keby som nemal zem, tak už dávno nepomáham ľuďom, ale uvedomil som si a mne naskočil taký program, program ak to ty neurobíš, tak kto to urobí? Väčšina ľudí sa bude flákať, takže ja idem po tej ceste poznania a popri tom pomáham ľuďom, ktorí chcú pomôcť, ktorí kráčajú po tej ceste, ktoré hľadajú odpovede, to, čo som sa naučil, s ľuďmi zdieľam, ale ja idem ďalej, idem týmto smerom. A vy ste schopní, uh, v podstate danosti máte, len treba, aby ste zmenili svoj režim, ktorý je taký klasický metrixový, že najem sa len, aby som naplnil možno brucho. A preto sú dve možnosti. Ak nezmením stravu, tak buď jesť veľké dávky chlorely, aby ste upratovali ten chaos, ktorý tam do toho tela vstupuje, alebo fľaša chlorofilu a piť, e, ona je na mesiac a vypiť ju za týždeň a upratovať ten chaos. Alebo alternatíva je obmedzím chleba, a mliečne, mliečne vyradím, keď meso, tak kvalitné, ideálne raz do dňa, to znamená na obec si dám nejaké uh, kura, hydina, divina, to si môžem dať, hovedzie bravčové sa vyhnite, lebo to bude, čo, čo sa týka cievného systému, nie je moc podporujúce ani bravčové. No a potom, keď tak napríklad ráno môžem polievky, alebo môžem kaše, alebo môžem vajíčka so zeleninou, nie s chlebom. No a keď budem mať, tak večer si môžem dať napríklad rybu. Keď neviete, čo jesť, a chcete niečo mesové, tak ryba. No a samozrejme, keď to chcem podporiť, tak treba prečistiť pľúca hrubé črevo, podporovať obličky, no a ten srdcovo systém takisto. Takže sú na to produkty, ak by ste chceli, tak mi napíšte na planetapozavinačgmail.com, pošlem vám info, ktoré, aby ste si to mohli upratať. Dobre, prejdeme aj k mailu, kde síce dátum nemáme, ale sú tam otázky, aj témy, ktoré vždy spestria. Katka nám píše dve otázky, tak to tú prvú, ako teda mám možnosť si prečítať, tak e, myslela som, že sa ani nebudem pýtať, ale keďže mi ešte nie je jasné, tak mi to nedá a musím sa. Ako je to s usadeninami a nánosmi v črevách, keďže má metie, keď gastroenterológia alebo enterológovia tvrdia, že v črevách nie sú žiadne nánosy a usadeniny, keďže keď robia kolonoskopické vyšetrenie, tak črevá sú čisté. Viem, že sa pred týmto vyšetrením užívajú nejaké prípravky na vyčistenie čreva, tak preto sú vtedy črevá čisté? Alebo ako to vlastne je, lebo mne to ako si ešte nie je jasné. No, sú dve úrovne a to jedna je tá, že jasné, že v podstate vy si e, pred týmto vyšetrením vám dajú špeciálnu dietu a čistíte tie čreva, ale ďalšia z vecí, čo si potrebujete uvedomiť, že črevo je ako rúra, ale z boku e, toho čreva vyrastajú také klky, sa to volá, a oni majú keď to zoberieme, ako je to potrubie a z neho trčia také, vyzerá to ako také chlopky, také niečo, ja to neviem odborne presne pomenovať, ale medzi tými sú miesta, takže v podstate tie nánosy sú medzi týchto, v týchto častiach a samozrejme, keď tam ide tie kolonoskópiou, tak vy sa nevrtáte, že nepozeráte, že aká vrstva tam na tom na tej sliznici, lebo tam nevidíte sliznicu, že to nemáte, že črevo nie je ako stôl, že ho máte hladký a vtedy si poviete, pozrite, tu nie je žiadny nános alebo podlaha, že vidíte, že na podlahe je nejaké niečo nafúknuté, ale tam máte z boku toho čreva, čiže ako potrubie a predstavte si, že také vlásočnice z toho trčia, klky a tam sa to môže ukladať. No a samozrejme je to kombinácia týchto dvoch vecí, lebo štandardne, neviem, to sa nerobí len 24, to sa minimálne 3 dní, alebo koľko robí taká očista pred kolonoskopiou. Tak e, a viem, že napríklad ľudia, ktorí chodili na črevnú sprchu, ja som tiež bol, ale tak ja tým, že som roky zdravo jedol, tak to nebola taká divočina, ale keby ste sa popýtali ľudí, ktorí robia uh, črevnú sprchu, tak by vám povedali, čo z toho čreva, keď sa robí, že príde klient, ktorý si v živote nerobil očistu čreva, to nevylezie len hovienko, že to sú obrovské veci, čo z toho dokážu vyliezať a to je optimálne, lebo ja keď som bol, tak som sa s tou pani rozprával, takže to vám potvrdí takýto človek, ktorý to dennodenne robí. To, že doktor tam vstúpi a pozrie sa a že tu nič nevidí, eh, ale on, hovorím, nerobí takú tú hĺbkovo vyšetrenie, on len pozera, či tie steny, či tam nie je nejaký poli veľký, alebo či tam nie je poškodená tá stena, nie je tam diera, a, takže on tieto veci vidí, ale on nepozerá to črevo do detailov, do tej hĺbky, k tomu až k tej sliznici toho čreva. Mm. Takže z môjho pohľadu je to táto záležitosť a viem, že tá pani, keď uh, robí kolonoskopiu, tak v podstate tí ľudia pred to, nie kolonoskopiu, ale očistú čreva, čiže volá sa to črevná sprcha, tak tí ľudia štandardne prídu a oni si nerobia nejaký špeciálny jedálniček predtým, prídu na ten výplach toho čreva, on sa robí, sa mi zdá, že trikrát a väčšina ľudí normálne je, stravuje sa, má nejaké odporúčanie po tej črevnej sprche, ale väčšina ľudí uh, urobí tieto tri ako keby očisty a väčšina z nich má 3, niektorí 5 kg dole a pritom oni vôbec nič necvičili. Takže tu je otázka, že z čoho, keď oni na druhý deň a, a na ďalší deň idú prirodzene kakať, že nie je to o tom, že by nekakali, ale to črevo, keď sa pre, prečistí takto do hĺbky, tak ako je možné, že tá váha padne. Takže to je napríklad ďalšia z vecí, čo tá pani potvrdila, že veľa ľudí počas, ta, počas takejto očisty potom schudli kila, aj keď necvičili a tie kila nenabrali, že o týždeň mali naspäť tie, tú váhu. Takže toto je ďalší dôkaz, že niečo tam musí byť a to, že to doktor nevidí, tak otázka je, ako to teda robia a oni podľa mňa e, idú len po tom povrchu. Hľadajú taký ten polip alebo nejaké, nejaké poškodenú stenu toho čreva alebo nejaké zauzlené črevo, lebo aj keď som nedávno mal klienta a riešil nejaký zdravotný problém a bol celý v čiernom, ja hovorím, vy máte, že no tak čo by ste mne povedali, a to bolo klasika aj na, avata na avatare, čo by ste mne povedali, čo mňa trápi, no tak váš problém sú obličky, a on hovorí, no tak trafili ste to dobre, lebo mám piesok v obličke. Ja vrem, ja to netriafam, ja to za tie roky už viem, aké prejavy to telo má. Samozrejme, ja nie som liečiteľ, že prídem a poviem vám, keď budete z mrkvičku a toto, a hlavne nie som jasnozrivý, tak neviem, aký, ako dlho musí trvať výsledok, ale napríklad teraz som mal jedného klienta, ktorý mal vážne zdravotné problémy, a my si teraz často voláme a stále to bolo, že nezlepšuje sa, nezlepšuje, vravím, všetko robíte dobre, ideme dobrým smerom, vydržte. Teraz prešli tri mesiace a volá, že bol na vyšetrení a výsledky krvi sú super, že doktorka hovorí, že wow, úžas. Niektoré veci sa ešte nedobrúsili, ale treba si uvedomiť, že orgány sú živé. Oni, to ako keď týrate svoju manželku a teraz sa rozhodnete, že ja sa idem milo správať k nej, myslíte si, že ona vám tak ľahko odpustí, že poviete, kúpil som jej každý týždeň kyticu a to je taká klasická odpoveď pre ľudí, veď ja už týždeň berem tento doplnok alebo mesiac berem ten doplnok a ako je možné, že sa to nezlepšilo, no lebo keď som bil manželku 20 rokov a ona so mnou ostala, a teraz začnem byť milúčky mesiac, tak ona nezabudne na 20 rokov, čo som jej robil. Takže z pohľadu čínskej medicíny, keď mám chronický stav, to je stav, ktorý trvá dlhšie ako pol roka, že je nejaký problém, tak už sa to bere, že je to chronické. No tak liečba z pohľadu čínskej medicíny je minimálna 6, optimálna 8 a viac mesiacov, aby sa to telo dalo do rovnováhy. A väčšina ľudí príde a povie, po mesiaci mi to nezabralo, to nefunguje. No je jasné, takže. Mm. No, ďalšia otázka je trošku košatejšia a má skôr takú filozofickú. E, Katka ako píše, ja ako si neviem pochopiť, prečo väčšina ľudí nemá žiadnu snahu zlepšiť svoj zdravotný stav tým, že urobia určité zmeny vo svojom stravovaní, lebo keď niekto má zdravotné problémy, tak mi príde prirodzené a logické hľadať riešenia, ako sa uzdraviť a zisťovať príčiny, prečo vznikla daná choroba, rozanalizovať si to a urobiť všetky potrebné kroky na to, aby príčina, prečo vznikla choroba, bola odstránená. Ale väčšina ľudí ide iba k doktorom, aby im prepísali ďalšie a ďalšie lieky. A mne potom neostáva nič iné, len sa pozerať na ľudí, ktorých mám rada, ako trpia kvôli chorobe, a to fyzicky aj psychicky, a užívajú denne približne 20 liekov, dajú si na raňajky párky alebo salámu s rožkom, potom koláčik, zapijú lieky kolov, na obed majú vyprážený syr alebo rezeň s hranolkami a lieky zapijú sladenou vodou alebo mliekom a následne si znovu dajú koláčik alebo keksík a na večeru majú klobásu s rožkom a lieky zapijú kolou a dajú si kakauko. Nejedia zeleninu, strukoviny ani obilniny, nemajú absolútne žiadnu snahu urobiť nejakú zmenu, aj keď majú bolesti a trpia. Veď by stačila aj taká malá zmena postupne krôčik po krôčiku, ale ani to nie sú schopní a ochotní. Preto by som sa chcela pána Planetu opýtať, či po tých e, rokoch, čo pracuje s ľuďmi, neprišiel na to, prečo niektorí ľudia vôbec nie sú ochotní čokoľvek zmeniť vo svojom živote, keď majú zdravotné problémy, či už keď je choroba v miernom štádiu, alebo po prípade keď už je choroba v pokročilom štádiu a pritom informácie o tom, že to možné je a čo treba preto urobiť majú. Existuje na to nejaké logické vysvetlenie, lebo ja to ako si nedokážem pochopiť. No, logické vysvetlenie na to je jasné. My, keď sme sa narodili, tak ako dušičky sme dostali dva dary. Jeden plus a jeden mínus. Čiže jeden od Boha a jedne, jeden od čertíka, čiže od Metrixu. A ten plusový, že sme dostali dar slobodnej vôle. Čiže my máme ešte väčšiu schopnosť ako aniel, lebo aniel nemôže robiť zlé veci, ale my ľudia sme chceli slobodnú vôľu. Tak ju máme. My sa môžeme rozhodnúť, či si dám klobásku, alebo si dám dve klobásky. A, alebo si nedám klobásku. A ten Dar od čertíka je ten, čo spôsobuje, že v takom hroznom stave ľudstvo. Nerobí to slobodná vôľa, ale robí to ľudská lenivosť. A ľudská lenivosť spôsobuje to, že zmeniť život je potom pre ľudí ťažšie. A preto, keď si zoberieme, že fakt, keď človek zmení život, čo mu to prinesie a vôbec to nie je také komplikované, ale ľudská lenivosť spôsobuje to, že e, ľudia nie sú schopní trošku pár krokov dopredu urobiť. A odpoveď, ktorá mi toto celé doplnila, prečo je to také ťažké, je minuloročné kurzy, ktoré som si robil a to boli kurz, kurzy neurolingvistického programovania, kde sa preberal mozog a ako funguje mozog akým spôsobom my sa učíme a akým spôsobom sa formujeme. Takže treba si uvedomiť, že <clears throat> my ako deti sa narodíme s určitým potenciálom. Psychológovia hovoria, že to je s určitým uh, týmto temperamentom, ale my už viete, alebo posluchači vedia, že je to uh, od nás náš, naše správanie ovplyvňujú elementy, numerológia, zvieratko, znamenie. No a to, čo ovplyvňuje nás, sú takisto metaprogramy, čiže ako je nastavená naša mysel, že niekto je detailný a niekto je všeobecný. Niekto je, uh, vidí, keď položíte na stvoj, na stôl dve, dvoj, dve dvoj eurovky, tak to je napríklad metaprogram, že jeden ich vidí ako rovnaké a druhý ich vidí úplne rozdielne. Takže my máme, tomu sa hovorí, svoju mapu mysle a ona má rôzne svoje slepé uličky a kryžovatky. No a my sa učíme ako deti to, čo vidíme, to, čo počujeme, to, čo ochutnáme, to, čo nacítime, to, čo ohmatáme No a modelujeme našich rodičov. Preto je veľmi, veľmi, veľmi dôležité, akým spôsobom sa správajú rodičia a akým spôsobom re, rodičia na sebe pracujú, čo rodičia jedia, ako proste komunikujú a toto deťo, deti sa učia modelovaním. No a modelovaním si v mozgu vytvárame neurodráhy, Čiže sú to ako kolajnice a keď má niekto vyšlapanú kolajnicu, že prídem z roboty, otvorím chladničku, zoberem pivo a klobásu a keď to vidí syn a vidí, že táto chodí takto, tak si namodeluje takúto neurodráhu. Na začiatku sa síce rozhodne, že ako 16-17 ročný, že chce byť fešák, ale neurodráha E, prídem z roboty unavený, chladnička, klobáska, pivko je vytvorená, tak keď sa dostane do toho energetického stavu, tak mozog prepája to, čo je vedomé. No a druhá dôležitá vec, čo sa týka mozgu, my väčšinu vecí do 48 hodín vymazávame. Základná funkcia mozgu je, aby sme prežili, tak vymazáva všetko, čo nepoužívate. Čiže ak ja sa rozhodnem, že od zajtra začínam cvičiť, tak keď sa zajtra zobudíte a po obede zvažujete, že by ste chceli cvičiť, tak to, čo ste si dali záväzok, tak si pamätáte tak možno 50% z toho, čo ten záväzok vlastne, čo vás motivovalo a prečo. A keď to je ďalší deň, tak v podstate do 48 hodín podstatu toho, čo ste počuli, videli ale netrénovali, neaplikovali, neprepojili cez viacero zmyslov, nevytvorili si z toho nejaký silný obraz, no tak mozog vymaže, lebo inak by sa mozog zbláznil. No a toto sú dôvody, prečo ľudia potom urobia ťažko akúkoľvek zmenu, lebo na to nemajú vytvorenú neurodráhu. Oni vedia, že by mali cvičiť, lenže keď sa zobudia, tak idem do chladničky, klobáska, pivko, takéto. A to je napríklad typické, že vidíte to v obchode, že človek vojde a tomu sa hovorí, že používate a fungujete na autopilotovi, že prídete do obchodu a už ste sa rozhodli, že sa zdravo stravujete, ale aj tak vkladáte do košíka čipsy, kolu a všetko to, čo ste niekoľko rokov nakupovali, lebo máte zapnutého autopilota. A ešte aby... máte také tie nástrahy u mnohých predajcov, že vám poprehádzujú regále, lebo do niektorých ľudia nezvyknú chodiť, tak tam, kde povedzme, že sa chodilo najčastejšie, dajú to, čo potrebujú tiež predať, aby zákazník si povedal, i, to som blázon, že som si to doteraz nevšimol. No a to je presne ten autopilot, aby ste vedeli, že čo znamená autopilot, keď začínate šoférovať, tak držíte volant dvoma ruk rukami, radíte rýchlosti, sledujete, ktorú páčku stierač mám zatlačiť, kedy dám rýchlosť, aké sú otáčky a po tro dvoch, troch, piatich rokoch šoferovania, keď ste žena, tak cestou do roboty sa malujete, telefonujete a vybavujete iné veci. Prečo? Lebo auto riadi autopilot. To znamená, mozog, má nahraté neurodráhy, vie, ako auto ovládať, nepotrebujete pritom byť vedomí, reagujete podvedome. No a je dôkaz, a to je smutná správa, že 99% ľudí v 35-ke je čistý metrixový program, čiže väčšina ľudí ide na autopilotovi a vystúpiť z tohto je veľmi náročné, lebo je to ako keď máte v pralese vysekanú cestu a je to ľahké a jednoduché. Lenže ak chcem ísť inou cestou a viem, že toto je skratka, tak musím zobrať mačetu a začať to vysekávať. Lenže prúser je, že ráno, keď sa zobudíte a chcete ísť naspäť po tej ceste, tak ona je opäť zarastená, takže vy ju musíte najskôr vysekať. Preto človek nedokáže vymazať tie staré neurodráhy, môže najskôr vytvoriť tie nové, alebo prerámcovať, prepísať a postupne používať tú no, novú neurodráhu a ak sa začne intenzívne používať nová neurodráha, tak po nejakom období tá stará môže zaniknúť, ale ako náhle ju raz za pol roka aktivujem, že pivkotelka klobáska, no tak ona, ne, ona nikdy nevyhynie, čiže preto je odpoveď, preto, prečo je ťažké sa zmeniť a prečo, prečo väčšina ľudí nebude schopná sa dožiť kvalitného, zdravého života, aj keď majú všetky nástroje na to. Ja som si to zažil napríklad tiež na Avatar Feste, kde chodia vedomí ľudia, Urobil som prednášku a bolo tam plná sála ľudí. Na druhý deň, uh, niektorí boli len jeden deň, ale na druhý deň som sa spýtal tých, čo boli v tej prednáškovej, kto, kto bol včera na prednáške, nech zdvihne ruku, tak 95% ľudí zdvihlo ruku, lebo boli a spýtal som sa ich, a komu z vás už sa podarilo niečo, čo sme sa včera bavili, zaviesť do dnešného dňa? Že napríklad ráno ste si zacvičili, zdvihnite ruku. A zdvihlo asi 6 ľudí ruku, čo bolo tak klasika 5% z toho celku. Takže toto sú veci, prečo sa e, tie zmeny dejú ťažšie a preto iba pár ľudí môžu dosiahnuť, že majú pekný, šťastný život, lebo je to o tom, že musia v prvom kole na začiatku použiť viac sily. No a uzavriem to príkladom, je to ako raketa. Raketa, keď má opustiť zem, tak na začiatku potrebuje obrovskú, obrovské množstvo paliva a síly, aby sa odputala od zeme a potom už jej stačí málo. Takže aj na začiatku, je dobré, ak chcete k zmene, tak nájsť niekoho, takého kamaráta a vyzerá to tak, že ja si vymyslím nejaký biznis plán, lebo väčšina ľudí má slabé obličky, takže budú potrebovať nejaký bič nad sebou a ja som Jangový ja ľuďom neodpúšťam a ľudia, ktorí sa dohodli so mnou, všetci majú výsledky, lebo vedia, že planéta nebere výhovorky, že to je aj na každej prednáške počujem, viete, pán Planeta, ja by som veľmi rád robil to, ale, a už ide vysvetľovať, viete, pán Planeta, ja som sa chystal cvičiť, ja som uh, eh, 10 rokov dozadu, viete, koľko cvičil, ale ja vrem, viete, ale to, čo ste robili v minulosti, ma vôbec nezaujíma, čo robíte teraz, viete, ja v minulosti som mal v garáži Plnú garáž peňazí a viete, a ja teraz musím tu stáť a pozrite rozprávať za pár euro. Takže mm. a, a, je, to, je to o tom, že ľudia sa radi vyhovárajú a toto nás naučili v prvej triede. A tým, že nás to naučili a my sme trénovali si to dennodenne, že musím vysvetliť, prečo som dostal gulu, musím vysvetliť, prečo mám poznámku, musím pani učiteľke vysvetliť, prečo som si nedoniesol domáce úlohy a stále sme vysvetľovali, tak sa vytvorili veľmi silné neurodráhy, ktoré sa potom používajú pri akomkoľvek probléme a ja len vysvetľujem, vyhováram sa namiesto toho, aby som sa postavil a robil. A keď to ešte uzavrieme, čo sa týka ľudí, ktorých máte radi a jedia tie veci, urobte len jednoduchú vec. Spýtajte sa. A drahá, drahý, mamina, ocino a ako chcete žiť, že keď budete mať problémy, tak pán doktor alebo alternatíva. Ak je to pán doktor, nič neriešte. A keď prídete pozrieť rodičov, tak ako keď ja som prišiel rodičov, myslíte si, že ja som sa trápil, že môj ocino je klobásu? Nie. Prišiel som a ja som si naplňal kredit, čiže dával som ocinovi groš, čo ako deti máte dať rodičom, ale vy nemáte byť ich terapeut. Takže ja prídem a keď prišiel som k ocinovi a hovorím, oci, a aká je klobáska? Od koho máš? O, to som dostal od susena. A je taká pikantná, alebo taká, ono, vieš čo, táto je taká úplne, a on úplne žiarivý. A pivko máš k tomu aké? No to je e, mňamka. Nedá si, vieš, ja teraz nie, ešte pôjdem šoferovať alebo tak pokecáme si, viete, aký je môj šťastný ocino? A čo je to? Čo je mňa do toho, že on bere 10-15 dru druhov liekov. A keď by mi prišiel a začal sa sťažovať ako picha, oci ja ti rozumiem, ale ja nie som pán doktor, vieš. Keď je to také, chod za pánom doktorom, on to vysvetlí. A keď by chcel sa rodič vyplakávať mne, tak sa vrátim ku klobaske. Oci, aby som nezabudol, prepať, ja viem, že ťa to možno trápi, čo ťa boli, ale vieš mi povedať, ako on vyrába tú klobásku a keď jeho téma klobáska, alebo pivo, alebo futbal, alebo šport, svokor má formule, no tak sa bavíme 3 hodiny o formuliach a máte, a on sa nepotrebuje stiažovať, čiže to je vaše umenie, ako komunikujete a ako viete viesť ten dialog Mm. A ja keď mám rád svojich blízkych, tak ja vždy zo seba robím volá, zabávam ich, vtipkujem, lebo šašo má právo moc povedať čokoľvek. A problém dospelých je, že ja milujem tak svojich blízkych, že ich vlastne nemilujem, lebo im nechcem dovoliť jesť to, čo im chutí. A prečo by som im to nedovolil? Ale ja mám zase rád seba, takže keď ich teličko skolabuje, tak poviem, mami, oci, musíš ísť za pánom doktorom. Aj na Avatar feste som e, sa rozprával s jednou pani, ktorej mama veľmi trpia v rem, aby ste prečo taká smutná? Veď je to jej život, jej cesta. Viete, koľko ťažkých príbehov som počul, ale my sa sústredíme na životy našich blízkych, Namiesto toho, aby sme sa sústredili na náš život, aby sme sa stali lepší ľudia, aby sme prežili lepší a krajší život. Dobre, už je to uzavreté. Áno. <laughs> tak prejdeme k, k ďalšej Katke, lebo ešte je tu jedna, ktorá píše, máme tam dva dátumy. Jej partner, ten je 3.2. 1981 a ona 22.7. 1982 už by mala byť v našom systéme, ako píše, ale ona k tomu dopísala aj iné veci, veľmi rada vás... Ešte raz ten dátum. Ktorý? Prvý, druhý? Katkin. Katka má 22 7 82. Veľmi rada vás počúvam a som rada, že v tomto dnešnom uponáhľanom svete plnom negatívnych situácií a informácií existuje niečo, čo mne a určite aj iným dáva pozitivizmus do života. Urobila som veľkú zmenu, keď, kde nastala zmena kariéry, nový partner a hlavne život v novej krajine. Začiatky sú ťažké, hovorí sa, že prispôsobenie sa na dobré alebo aj zlé trvá 9 mesiacov, takže potrebujem veľa informácií a pozitívnej energie. Preto začnem rovno z hurta. Pán Planeta, prosím vás, ako sa vy napojíte na vaše vyššie ja, a ako vyzerá vaše typické ráno. Máte nejaké rituály, ktoré vám pomáhajú? To je prvá otázka. Jeden určite, keď sa zobudím a napijem, tak mám dôležitý rituál. Áno, tlačovú konferenciu. áno, takže idem na tlačovú konferenciu, uh mhm. -huh. lebo ideálne by bolo, že keď sa do hodiny zobudíte, tak ide na, na veľkú potrebu. A keď mám základné potreby za sebou, a pohár, minimálne pohár, e, je, je minimálne jeden pohár teplej vody a, som, v telíčku. No, Tá teplá voda je ešte pred, tým, pred tou, tou tlačovkou alebo po nej? No, no tá voda ako... ti tú tlačovku vlastne spustí. No ona ju môže po urýchliť, to áno. No ano, ja to mám to tak, že uh, e, prv, prvý, prvá vec, skôr ako sa napijem, takže teraz idem do veľkej, hlbokej intimity, Takže e, prvá vec, idem e, hasiť požiar, takže potrebujem uh, uhasiť požiar a potom sa napijem a potom sa spustí tlačovka, takže ja to mám tak na, nastavené. Mhm. Zase uh, iní, iní ľudia to môžu mať inak, ale v mojom prípade je to takto. Čiže mám základné veci za sebou, na, na, vypil som vodu, a idem cvičiť. Čiže začínam vždy buď energetickými cvičeniami, čiže robím čikung, robím si buď guličku cvičenie, to je o tom, že nabíjate uh, dantien, môžete to v stoji, v sede, alebo potom sú také energetické cvičenia čikungové a ako vitalizovať to telo. Potom si robím stabilizačné, čo sa týka tým, že teraz uh, tých konzultácií mám viacej, tak uh, viac sedím, tak sa snažím to telo formovať, aby tá chrbtica bola v, súma, uh, v súlade. Potom sú kliky, brúšaky, trepy a potom sa, si da, sa umiem podľa toho, ako je. Niekedy mám intenzívny tréning, niekedy ho mám ráno, niekedy večer. To záleží keď chodievam na 9, tak viac intenzívnejšie ráno cvičím, keď chodievam na 8, tak mám taký ľahší. A o koľkej potom... vstávate, keď idete na 8 napríklad? Ja mám vždy, uh, keď idem na 8, tak odchádzam z domu o pol 8, tak stávam hodinu, hodinu a pol pred tým, ako odchádzam z domu. Mhm. Čiže tak dve hodiny o, pred O nejakej tým. šiestej ste hore. Áno. Uh mhm. -huh. Takže ja vždy mám tento rituál a že minimálne tú hodinu, hodinu a pol mám na to, aby som mal časa venovať sebe, aby som si zacvičil. Do toho času, kým ja neodchádzam z domu, ja ani mobil do ruky nechytám a, a vôbec ani nesledujem, či mi niekto volal, písal, nič. Takže ja väčšinou mobil chytím do ruky a ak odchádzam z domu, a potom si pozriem, že či náhodou niečo, tesne pred odchodom si pozerám, že či náhodou Milenka nepísala. Milenka? Milenka? Nie, nie, asistentka. Ja, Lenka, nie Milenka. Uh mhm. -huh. Nie, nie. No a takže ja si ráno takto cvičím, potom idem, a, mám raňajky, čiže raňajky väčšinou mám v aute, ja si robievam, buď mám kaše, alebo mám polievky, alebo si robím proteín. Takže to sú také tri kombinácie. Mhm. Väčšinou je to na 99% slané. Mne už sladké e, roky nejde, že by som raniekoval. Mhm. A potom teda robím konzultácie alebo vybavujem nejaké veci v rámci firiem, čo potrebujem. A potom mám obed, takže to väčšinou chodím do živy a tam si nechám auto, lebo pri planete sa parkuje, takže sa vždy prejdem. A samozrejme, mohol by som sa odviesť autobusom, ale vravím, to by som bol asi blázon, keby som jednu zastávku čakal 5 minút alebo 10 na autobus, veď to už dávno som vo firme, takže ja sa vždy prejdem tam aj naspäť. Za každého počasia? Za každého počasia. No a potom po obede buď mám klientov, alebo sa venujem niečo, čo potrebujem vyriešiť. No a večer, keď prídem domov, tak je... A, porozprávam sa s manželkou, s dcerou, keď už je doma, ako sa mali, čo robili. A potom si dám večeru, vybavím ešte nejaké veci a potom ja buď niekedy pred večerou alebo po večeri idem cvičiť, čiže buď si dám nejaký kruhový tréning alebo si idem zabehať a teraz som si dal, že beh to nebolo moje, ale e, trénujem zase butejkou metódy v behu, takže zase som našiel niečo kreatívnejšie ako len tak behať. A, Takže... Katka sa pýtala na ranné rituály, vy ste už prešli celý deň. No veď, ale nebudeme... To má bonus. Nebudeme. Nebudete trocháriť, áno. Áno. Hej, hej, to je no. s bonusom. No a, a, a večer ja s, e, teda potom si dám sprchu, ano. cvičím, cvičím, zase čikung, kým idem spať. No a potom, kým zaspávam, tak mám svoju mantru, ktorú si tak pred zaspatím hovorím. Mám to prepojené, že s každým nádychom a výdychom som dokonale zdravý a du, du, du, du, du. A mhm. s takýmto, takomto nastavení mysle samozrejme poďakujem za ten deň, lebo veľa ľudí si neuvedomuje, že my, by, my máme byť za čo vďačný, lebo žijeme v takej krajine, máme tu toľko uh, možností, máme plné chladničky, máme teplo, máme kde bývať, takže tá vďačnosť vždy je na večer no, no. a takýmto spôsobom ja väčšinou bežne fungujem. Môžeme byť radi, že aj v tých chladničkách nemáme ešte teplo, lebo aj to môže byť, <laughs> že sa toho dočkáme a budeme čakať iba na mraz e, od oktobra do februára. Druhá otázka, či sa k sebe s partnerom hodia. Tí dátumy poznáte a ako písala, že už je v našom systéme, snažili sme sa skontaktovať s pánom planietom, ale bolo asi zlé rozpoloženie hviezd, takže sa toto nepodarilo. Tak podľa tých dátumov, či to viete určiť? A to znamená, že čo bolo zlé rozpoloženie hviezd? Asi zrejme sa nepodarilo s vami skontaktovať. No veď je tam asistentka Lenka, so mnou aj manželka má cez deň sa problém spojiť, takže... Nie je písané, preto... či sa nedovolala, alebo neprišiela odpoveď mailová, to tu nie je napísané. Nevadí, vždy platí to, že potrebujete byť drzučky a hľadať cestu. Áno, opakovať a, to. A Lenka, ja vždy, keď skončím napríklad Niekedy cez obed mám čas, niekedy nemám čas, lebo niekedy mám napríklad pracovný obed, takže sa venujem tomu stretnutiu a zároveň sa stretnem so známym alebo s kamarátom, najem sa a vybavím popri tom veci a potom sa presúvam, takže niekedy vybavím jeden telefón alebo dva, niekedy nevybavím nič, lebo sa chcem venovať sebe a cvičím počas chôdze dýchové cviky, mm -hmm. ale keď je, preto je asistentka Lenka, ktorej keď zavoláte, ona telefóny musí dvíhať a musí vybavovať a keď je niečo akutné, tak ona mi volá, takže keď ja skončím, vždy volám dôležitým ľuďom. Čiže pozriem, že či mi nevolala manželka alebo dcéra a potom, potom riešim Lenku a potom ostatných ľudí na hierarchii. Takže mám svoju hierarchiu a keď nestihnem zavolať tým ostatným, vôbec mi to netrhá žily, lebo nie je moja úloha, aby ja som robil telefónu stredňu, na to je tam Lenka. Uh -huh, uh -huh. No ale teda hodia sa partnery k sebe, nehodia sa podľa dátumov, čo na tom vidíte? No veď Michal, nech dám riešky najskôr. Takže dáme obidve riešky, aj tu, čo už poznáme. Teda tak my ju teraz, teraz ju nepoznáme, ale spoznáme ju na novo. Začneme tou, ktorú ešte nepoznáme, nie? Áno, partnera, čiže 3.2.81. No dobre, tak tam vychádza U3. Moment, niečo mi tu naskočilo. Husia Čo? koža? To nie, ale tri jednotky, dve dvojky, jedna trojka aj štvorka, peťka chýba, šestka jedna, sedmička tiež chýba a potom dve osmičky a dve deviatky. Dobre, a máš aj katku po ruke hneď? To je 22,7, áno. 82. Ďalší, ďalší rok. No, mhm. mám, ona, hej, má, má tu už zápis u mňa. Áno, má zárez, áno. Áno, už, je v už je v databáze trestné. <laughs> V 290, takže ano, to už 90, dávno. 60, 90. Toto bolo 290. <laughs> takže ona má dve jednotky, štyri dvojky, jednu trojku aj štvorku, jej pre zmenu chyba 5 a 6. Mm -hmm. A dve sedmičky má jednu osmičku a dve deviatky. Mm -hmm. Čísla skoro podobné. Čísla skoro podobné, len trošku rozdielne. No a keď zoberieme teda priateľa, tak on je Jangová voda. Hlavne ona by si ho mala zobrať. Áno, áno. On je jangová voda, takže určite bude veľa premýšľať, analyzovať mm -hmm. a mhm. otázka je, väčšinou vody majú takú, povedali takú vetu, že tento svet je divný a funguje divne. Môj ocino bol jangová voda a neprijal ten svet a destruoval sa. No a vy ste Katka Jang ohník, takže Jang voda s Jang ohňom keď nebudete v súlade, tak to môže byť talianské manželstvo. Preto treba, aby každá vaša komunikácia išla cez tvorivosť. To znamená, hľadali cestu, hľadali riešenie, a, lebo Príklad, vy keď si chcete oddychnúť, tak potrebujem ľudí voz do svojho okolia. Lenže voda, keď chce oddychovať, ide do ticha. Nechaj ma tak, ja idem do lesa sám, a vy sa čudujete, prečo ide sám, veď on by mohol ísť so mnou, len on potrebuje ísť do jaskyne. A žena do jaskyne nemá loziť za mužom a hlavne za vodou nie, lebo tá odtiaľ nevylezie potom nikdy. Takže tu sú dva také protipóly. Zase, vy máte štyri dvojky, takže ste veľmi akčná. On má dve, takže ak by necvičil, takže dobrá rada. Potrebuje cvičiť, potrebuje zvládnuť svoju mysel, lebo on stále premyšľa a analizuje. Nemá tam duchovno, takže ak sa nebude nas pracovať na sebe, toto sú tri ako keby výkričníky, ktoré keď si neustrážime, no a štvrtý je, že musíme všetko riešiť cez tvorivosť a hľadať cestu, hľadať riešenia, nikdy nie vyťahovať ego do toho. Takže ak tieto štyri vykričníky si ani nedáte pozor, no tak potom to môže byť zemetrasenie. Na začiatku nemusí, ale 5 až 10 rokov a sme v tom, že ste, klasická ste klasický metrixový pár, ktorý sa doťahuje. Lebo ustáť to, tak ako sme pred chvíľkou odpovedali na otázku, že prečo ľudia neurobia zmeny, lebo majú nahraté programy, majú <clears throat> tam za rôznymi vetami rôzne traumy a zranenia, lebo väčšina ľudí si myslí, že na to, aby som bol trošku mentálne vadný alebo veľmi vadný, musím zažiť veľkú traumu. Nie, na to vám stačí aj veľa malých traum. A to zažilo veľa ľudí počas svojho života. Takže a, ak neviem, aké detstvo, akým životom prešiel manžel alebo partner alebo partnerka, že vzájomne sa o tom nebudete rozprávať, tak ono to bude vyliezať uh, za pár rokov vonku. Takže preto, keď ustražíte tieto štyri, môžete mať nádherný, krásny vzťah. Ak nie, bude menšie alebo väčšie zemetrasenie. Mm. No a ešte dodatočná otázka, že akú radu by ste dali niekomu, kto začína úplne od začiatku a zase v inej krajine, novej krajine. Začínam už piaty, dúfam, že posledný krát. Neviem, čo som si tam hore naozaj napísala. Som ako nomád, taký kočovník. A ďakujem veľmi pekne so želaním krásneho večera. Ostáva s pozdravom všetci do žatvy. Katka nám no. napísala. Takže čo poradiť človeku, ktorý takto kočuje a zase začína, ale že nie v novom okrese, ale v úplne novej krajine. Katka, potrebujete si uvedomiť, som oheň, som žiarivá žena, plná energie, vitality, máte 4 dvojky, tak predsa nebudem sedieť doma v hornej, dolnej, niekde v nejakej Malikovej alebo kde. Ale tam môže byť pekne. Jasné, a budem vychovať 4 deti, ale to, to vám bude robiť inová zemička s jednou dvojkou, ale nie Jangový oheň so štyrmi dvojkami. -hmm. Čiže v podstate veď by ju na dedine všetci poznali, povie, to je tá, čo nezastaví ústa, tá, čo <laughs> tu všetkých doviedla, to je tá, čo tu prerobila kostol a prerobila toto, to je tá, čo tu urobila tamto a keď už bude všetko prerobené, povie, oni tu aj tak umierajú všetci, ja tu nebudem s nimi umierať, takže ja musím ísť ďalej. Takže toto je váš potenciál. Ak ste sa narodili ako Ferrari, jazdite tak, žite tak. Váš dôležitý kľúč k šťastnému životu je, že ja potrebujem to, čo robím, potrebujem milovať a potrebujem byť pritom šťastná. Takže v prvom kole nájdite si prácu najbližšie tomu, čo je tomu podobné, že ja keby som išiel do zahraničia, tak mám rád zdravý životný štýl, alebo mám rád uh, uh, jedlo dobré, takže niekde nejakú kvalitnú reštauráciu a umýval by som tam riady alebo na začiatku, alebo nejaké športovisko, kde by som mohol tiež robiť nejaké veci na začiatku a postupne by som sa vypracoval. A postupne by som išiel do tej oblasti, ktorá je pre mňa tá lákava, ale pre vás je dôležité, aby ste boli v pohybe. Určite nie niekde za pásom alebo v kancelárii. Najväčší úlet, ktorý som zažil za tie roky, keď Jangový oheň so štyrmi dvojkami robí účtovníctvo. No to bol, to je ako, a, ako myško so štyrmi e, trojkami kľúče. To je a Jangový oheň. To je, to je plus minus podobné. No, Miško je na tom trošku lepšie, lebo aspoň kváka s ľuďmi, ale tá účtovnička... Mm, tam s tými číslami, to sa veľmi nenarozpráva. Dobre, tak e, dáme si ešte jednu prestávku, keď sme takí, že hovoríme o tých rozpohybovaných, tak aby nás to aj rozpohybovalo a nezaspali sme. Ešte tu mám tri maily a nejaký dátum tam určite nájdeme. Tak e, tretí zápis do dnešnej relácie zo strany tzv. jogobendu, tiež tematicky veľmi vhodná pesnička Uletená grilovačka. ucha Narožte sa opeká, riadny kúsok mamuta Chrumkavé to bude hneď, lepšie ako z kohúta Dinosaurus náražní špeciality nikde inde nie. Repujem tu pri ohni, masná brada, plné brucho, tento večer nemá chybu, hadia koža, slonie ucho, absurdita na tanieri, to je moja klasika, štrosieva i chce mamutí krk, sliny tečú z jazyka. uletená grilovačka v pesničkovej podobe alebo s podtitulom Absurdita na tanieri. To sa veľmi často zvykne riešiť, čo tam spočinie. Na telefóne stále Peter Planieta. Áno, áno, sme tu. Aj Miško v Žiline. Prítomný. Výborne. Juraj nám píše, strava naša každodenná, človek je od prírody tvor všežravý, preto zhltne všetko, čo príde, aj preto prežil, Vytvoril si k tomu aj imunitný systém a tráviaci trakt, ktorý strávi všetko potrebné pre organizmus. K tomu pomáha aj mikrobionálny systém, preto výstup z organizmu smrdí. Skrátka, je to látková výmena, potrebujeme všetko, polysacharidy, bielkoviny, vlákniny, vitamíny, baktérie, aj enzymy. To je len to, čo si spomínam, pretože planeta je Oravec a ja som sa narodil tiež na Orave a vyrastal v Krpeľanoch. Bol som odchovaný na švábke, kapuste, chlebe aj bravčovine. Nesmiem zabudnúť na mliečne výrobky, vtedy bolo mlieko pitné, nejako dnes, no a k tomu nejaké to pivo, martinský pivovar už nemáme, preto pijem u nás v Petržalke české piva. K vyhadzovaniu potravín nevyhadzujem nič. Kedysi, keď sme mali zbytky chleba, dávali sme to tým, ktorí mali sliepky alebo svinky. Tak to je ešte v podstate reakcia na ten e, začiatok, ale správne to tam hovorí, preto máme výstup z organizmu a zrejme preto ho máme na opačnej strane, ako sú ústa. Tak a vidíte, zase orávák, že keď vyrastáte z prostredia, kde jedlo e, sa váži, čiže jedlo nebolo, že klasika, že toho máme plné chladničky a ja mám jeden príbeh jedného pána, čo som stretol teraz v Bratislave, takého podnikateľa a on má fakt, že veľa peňazí a on dáva deťom vreckové, že nekupujú si desiaty, dostanú napríklad nejakú sumu, neviem, či to bolo 50 alebo 100 eur, to už je jedno, dostanú vreckové. Ak si to minú za týždeň, on, on im ďalšie peniaze nedá. Čiže oni do konca týždňa sú hladní, že desiatý a, si kupujú samé a tým pádom a, nedostanú ďal, iné peniaze. A najväčšia, najlepší príbeh bol, že keď jeho dcera išla do Anglicka a teda hovorí, že uh, prerátali plus minus koľko peňazí išla na výmené štúdium, že koľko peňazí tam budú potrebovať, tak si to prerátali a zistili, že Vychádza to nejakých 200, 200 eur, alebo Libier to bolo. No lenže ona potom volá, že táto nebude to vychádzať, lebo ešte električenka, ešte toto. Ale o, tak to potom narátali na 300 eur mesačne, že bude potrebovať. A samozrejme internát jej platil, ale jedlo si zabezpečovala všetko sama. A on jej hovorí, keď môžeš chodiť na obedy, ale takto ti to nevíde. Alebo môžeš s kamoškami si vždy zobrať, uvaríte si jedlo a v náklady vás vidú nižšie. No a najväčšia zábava bola, že keď sa po tých troch mesiacoch vrátila, ona otvorila chladničku a s úžasom stála a pozerala sa do chladničky, že aha, my tu máme jogurt, aj tu je toto, aj tu je tam, aj také. A zoberme si, že jej otec tých peňazí má veľa, alebo ich rodina ich má veľa ale on ich učí, že to nie je, že ani on nemá tlačiareň na peniaze doma. A podľa mňa ľudia, ktorí vyrastali či na východe, alebo na Orave, alebo v rodinách, kde neboli plné chladničky, kde bolo napríklad viac súrodencov, tak sa naučili, ako prežiť. Najhoršia vec je pohodlie a mať dostatok. A toto naša generácia detí má a my ako rodičia alebo bežní rodičia nerobia veľa preto, aby tým deťom vytvorili nepohodlie ja, ja mu zoberem mobil a on je urazený, tak mu ho radšej dám, lebo on sa so mnou nerozpráva. No tak nech sa nerozpráva, mám tichú domácnosť. To jedna mám... mamina to urobila tým spôsobom, že dala nad e, roz, roztočený mixer mobily a dievčatá rýchlo umývali riady, aby nespadli donútra. Nie, no, to je tiež dobrá metóda. Čiže vidíte, aj tak sa dá motivovať. A jedna uh, mamina, lebo uh, počul som taký rozhovor žien, že, ktoré chodili na také, že babské jazdy a raz v kine sa rozprávali, že čo majú všetko v kabelke. Takže jedna vytiahla z kabelky predlžovačku, normálne predlžovačku, neviem na čo je bola v kine predlžovačka. <laughs> A, ale, Chcela si predlžiť aj, film? Áno. a, <laughs> a, asi. Ale druhá vytiahla Wi-Fi, že zobrala som deťom takže... Á, to je ešte lepšie. takže, mohli ísť s ňou do kina, mo mohli mať v kine no. wi A možno, ano, že tá, čo mala predlžovačku, tak to bola predlžovačka, cez ktorú sa zapájala Wi-Fi. Asi, asi. takže, takže sa dohodli, takže to bolo úžas, tak som sa nasmiel, že z baba z kabelky si vyťahla uh, Wi-Fi, viete, takú tú skrinku s tými antenkami a také. <laughs> Takže, no, router. No, router, hej. Takže je zaujímavé a najväčší úlet, ktorý ja som videl, že čo vytiahla žena z kabelky, tak bolo kilové tofu. A ona nemala len kilo tofu, ale ona tam mala 3 kila. <laughs> Normálne. Také, že dúfam, kilové veľké. že tam mala nejaký chladiaci mechanizmus tej kabelke. Nie, nie, ona prišla že je nejaký obchodný zástupca, normálne takú väčšiu kabelku mala a vraví, že mám pre vás vzorku a teraz normálne také, že dlhé kilové tofu vytiahla. A ženy vedia mať v kabelke celý svet. Áno, áno, ja neviem, oni asi majú bezodné tie kabelky, mm -hmm. že, že tam normálne v obchate ruku a teraz uh, kladivo, v obchate ruku a vytiahnete krompak alebo ril. ja si myslím, že asi Niektoré majú také kabelky. Mm -hmm. Dobre, prejdeme k ďalšiemu mailu a ak si pamätáte, pred mesiacom sme riešili dátum, ktorý bol výnimočný tým, že bábetko ešte nebolo na svete. Pamätáte si? Áno, sme hovorili, že možno keď sa narodí tu a možno tam. Áno, Filip z Anglicka nám opätovne píše. Vtedy sme len typovali dátum, ako si už asi aj pamätáte, mali ste debatu ohľadom dátumov našej rodinky a takisto dátum našej cerky, ktorá sa mala narodiť a aj narodila okolo 20. marca. Asi viete, ono ten dátum bol na 23., ale ako vieme, je to približne naše energetické myslenie a pravdepodobne hlavne moje, keďže som to mal dosť v hlave, že čo keď to bude 23.3., e, ten Yin Ohník alebo Yang, tuším. Samozrejme som sa tešil a je to jedno, aký dátum, ale že nech je sranda. My sme vtedy rozoberali 23.3., 2026 a to už 2. marca sme si sadli nad tento dátum. No a on teda ďalej píše, <laughs> Filip, že pán Kršiak, dajme reklamnú zvučku, tak skúsime takú jednu starú. No, tak to je reklamná zvučka, že trošku napätia, nech to graduje. Chlapci, bude to skúška ohňom. Takže, privítajme našu dcerku, ktorá sa narodila 23. 3. <laughs> Takže my sme ten dátum nakoniec strafili o 10. hodine 49. minúte, čiže do poludnia. Zdravá, pripravená chrliť oheň, čo ku tomu dodať. Energie šli naokolo a ohník nám bol pripravený. Páni, čo ako skúsiť na toto aspoň minimálne sa pripraviť, aby tie skúšky ohňom neboli tak ťažké. On už išiel zrejme spať, takže bude počúvať asi záznam, lebo nám napísal aj dobrú noc. Takže sme v podstate už vyhodnotili ten dátum pred mesiacom. No, my no, sme tam riešili obidva dátumy, my sme riešili aj toho 22. Áno, aj 23. 23. No. no dobré, tak daj riešku, lebo uh, ja si úplne nepamätám, lebo teraz po víkende ja som asi robil 200 čís dátumov, takže mm -hmm. som... No podľa toho, čo mám ja pred sebou, tak nemá žiadnu jednotku, ale má tri dvojky, dve trojky, jednu štvorku, tri peťky, jednu šestku a potom jednu devinu. E, plesne tak. Sedí plesne tak. Plesne, som plesne som to plesol. No, takže to je oheň, ktorý má zase, vidíte, a máme tu ďalšieho šamana. Viete, koľko detí na Avatar feste, tam bolo rodičov, ktorí majú takéto deti a potom večer to zaklincujem takou čarovnou rodinou a zase také čarovné deti. Podľa mňa tie, tí, tí rodičia budú kolabovať za každú chvíľu, lebo pri princezne, ktorá je Jangový oheň, ktorá má 3-5 kino, tá bude stvárať. Čiže ako sa na to pripraviť? Úplne jednoducho začnem dobre papať, každý deň cvičiť, večer si budem robiť dýchové cvičenia, meditácie, aby som sa dostal do ticha, do pokoja a den, e, dennodenne by som s manželkou trénoval komunikáciu, aby sme vyštrngali také tie iskričky, ktoré sa môžu udiať v tej rodine, lebo a to je kým začne teda dieťa rozprávať a chodiť. Takže máte tak na to tak strop rok potom to už začne škola. A ak vy budete preškolení a budete na to pripravení, tak sa od rána do večera nasmejete, budete sa zabávať a keď nebudete pripravení, no tak a budete tam mať nejaké svoje zranenia, traumičky, tak princezna príde a začne vrtať v miestach, do v ktorých sa už dávno nevrtalo a ktorým nikomu som nedovolil, aby sa tam vrtalo. Takže toto je cesta, ako to vyriešiť a tým, že máte informáciu dopredu, určite by som si urobil minimálne cez stránku Elementy zdravia, tam máte komplexnú e-diagnostiku, čiže vám tam idú všetky tri elementy, idú tam vám aj zvieratka, patogény, aj popis k tomu, aj ktoré uh, sú tam predispozície, takže minimálne budete mať takýto základ, alebo sa robí hĺbkový rozbor, čiže to už je na vás, ako hlboko chcete ísť. Klesnúť. Ale minimálne tieto veci by som spravil, lebo zoberme si, že ja som Jangovikov a bol som na sladke a narodil som sa pred 50 rokmi, kedy to mentálna úroveň ľudstva bola niekde. Dneska dieťa otvorí oči a uh, urobi si selfie v nemocnici hneď po pôrode, ešte ani popočnú šnúru nemá odstrihnutú a už si urobí selfie, nastaví si mobil a máme zmeny pozadie, lebo tam nemá dobre na tom. Takže asi na takej mentálnej úrovni sú deti a keď dobereme, že to dieťa má veľmi dobré vnímanie so svojou dušou, čiže vie dobre čítať, tak bude iná stranda také dieťa viesť. Mm -hmm. Dobre, tak prejdeme poslednému mailu pre dnešok. Mám tam dva dátumy. Maroš píše, narodený 15.11.1972 Trápim sa s akousi vyčerpanosťou, čo by ste mi poradili. A má aj syna, s ktorým sa nejako odsudzil. Ten sa narodil 18.8.2005. Bol by tu teda záujem o jeho mriežku a zrejme asi aj tie povahy, že nakoľko sú kompatibilné a nakoľko nie. No tak Michal, daj mriežky najskôr. Začneme tou Marošovou, áno? Počkaj, ja si práve hľadám toho 2005. Dobre, pozriem ma obidve, len chvíľočku potrebujem. Áno, chvíľočku. Takže čo tá vyčerpanosť? To bude asi zrejme to, čo prevažnej väčšiny tých, ktorých tu riešime. Či potrebujete na to ten dátum? No dneska vä väčšia časť ľudí je vyčerpaná a nemáte ani dôvod, prečo sa čudovať, že sú ľudia vyčerpaní, lebo ak ja jem potraviny, ktoré sú z hypermarketu a 90% potravín z hypermarketu nemá vitálnu energiu, čiže z pohľadu čínskej medicíny sa tomu hovorí nemá či, že to je životná energia, lebo tie potraviny, keď prechádzajú chemizáciou, keď prechádzajú obrovským spos, uh, eh, eh, obrovskými cestami spracovania, keďže je tam veľa takých technologických procesov, tak tá energia už v počiatku je slabá a tým výrobným procesom sa úplne odpáli a preto v podstate také jedlo, aj keď jem akúkoľvek cenu by malo také jedlo, tak ja si ho kupovať nebudem. To radšej uh, budem hladný a mne sa to nedie, lebo ja v aute vždy mám niečo, E, čo je vždy energeticky silnejšie, ako keby som si mal zájsť niekde do hypermarketu na nejakú kajzerku a s niečím. Takže dôležitá vec je prvá, aký mám jedálniček, tam sa mi môže strácať energia. Druhá záležitosť je, že ak, kde strácam energiu. Čiže jedna energia môže byť, že sa trápim, že nemám dobrý vzťah so synom, s po prípade v robote, nemám prácu, ktorú ro rád robím. Toto všetko vám môže odčerpávať energiu. No ale toto všetko viem zmeniť. Čiže poviem si, že v každom kroku a každý deň urobím zlepšenie. Čiže budem lepší a, a začnem si vyberať kvalitnejšie potraviny. Určité potraviny vyradím, ktoré viem, že ma výrazne poškodzujú, takže buď ste slaný typ alebo sladký, alebo obidvoj systém, to je taký hybrid slovo. Oboj, oboj, slad, oboj e, chuťový. Oboj chuťový, ale nikto nie je oboj chuťový, ale niekto to kombinuje, že najskôr si dá meso a potom to zajeda sladkým. Štandardne chlapi to robia tak, že dá si meso a zapíja to pivom. To je plus minus podobné, len pivo a alkohol odpaluje obličky, a zabíja pohlavné a mozgové bunky, každý alkohol sladké, spúšťa zápalové procesy, čiže to je ako čert, ako diabol. Jedno alebo druhé, ani jedno nie je dobré. Mm. Vedia si dať aj rezeň a za tým hneď kolu. Takže preto ten postup, už sme dneska spomínali, že treba papať biele meso, jediná divina, ryby. a keď, keď nemám veľa fyzického pohybu, a, alebo nerobíte na stavbe, že nerúbete drevo v lese, tak meso vám stačí raz do dňa, potom môže byť nejaká ryba, alebo meso, e, ryba, vajíčko, že môžem to tak striedať, alebo strukovina. Hm. Veľmi veľa zeleniny je dobre zaradiť, aby ste to podporili. No a keď je unavené, tak znamená otázka je, že či tam máte aj dynamický pohyb. Ak tam nie je, treba sa začať hýbať, začnem prechádzkami, potom si môžem, trošku zabehnem, kráčam, trošku zabehnem, kráčam a postupne to zrýchľujem. Lebo žiaden majster sveta v ultramaratóne sa nepostavil na štart a neodbehol maratón hneď. Musel nám trénovať niekoľko rokov a tí najlepší desiatky rokov. Takže takisto je to aj práve. A čo by ste povedali na kombináciu halušky malinovka? No, to je taká, <laughs> eh, taká dobrá čaratica. A. Takže zoberme si, že eh, my Slováci si povieme, že veď my sme toto jedli, áno. Ale keď sa budeme baviť o oravských chlapoch, ja som býval v bytovke, ale tiež sme chodili na brigády k babke, keď bola jeseň, išli sme zberať zemiaky v sobotu, v nedelu, čiže bola brigáda a vlastne v nedeľu už to nie, lebo tam v nedeľu sa chodilo do kostola, ale niekedy to bolo piatok, sobota. Chodili sme my ako deti na zemiakové brigády, takže my keď sme, mali sme záhradu, tam sme chodili a keď nie e, na brigády, tak my sme permanentne boli vonku, takže sme sa intenzívne hýbali mm. a to vytvorilo to, že my sme skakali po strechách, lozili po stavbách, behali po kopcoch, lozili po skalách, po stromoch a to vám dalo uh, tie schopnosti prežiť a prispôsobiť sa. Dneska, keď dáte chlapca, že má vyliezť na balkón, ktorý je v 1,5 metrovej výške, tak umrie. To znamená, to nedá. On, si, on sa bojí, že si zlomí nohu. Hmm. My sme na prvé poschodí liezli na balkónik, čo sme bývali teda na prvom poschodí, tak... Pot, potvrdzujem. No. <laughs> A po, hrom, po, tých, po tých hromozvodoch, a respektíve po tých drôtoch popri stenách, to sme tiež ešte vedeli. Nie no, no. vysoko, nie vysoko, aby sme zase tiež neriskovali, ale vedeli sme. My sme lozili na tretie po balkónoch, lebo mm. na mhm. prvé sa dalo vyliezť a potom ste išli a už ste sa postavili, lebo na kraji toho druhého tam bola tyčka. Na Áno, sa dalo sa zarali, zachytiť, jasné. Uh -huh. A potom ste sa chytili zase tých toho zábradlia na boku a vyťahli ste sa tak to znáš na Tak my sme frajerky nemali tak vysoko ako vy. Hm. Nie, to bol kamarát. E, kama ku kamarátovi ste boli ochotní liest na tretie poschodie. No, keď ho vymkli doma. Je, tá... To, to sa rodičia nesrali, že keď ste ich naštvali, tak vás vymkli, ale vy ste nemohli, tak v strete ho nevyskočíte a vyleziete. Áno, to väčšinou milenci hovorili, na ktorom poschodí sme, keď prišiel manžel domov. Áno, áno. Na treťom. Oh. No. Takže Takže poďme na tie mriežky. Ak by to chcel posilniť, tak samozrejme, keď je tam únava, uh mhm. -huh. tak treba skontrolovať stav obličiek. Musíte si to... trošku skontrolovať svoj prí, prívod na telefon, lebo niekde nám, ako keby ste pod vodu išli na chvíľku. Hej, takže je dobre? No, uvidíme, keď budete dlhšie hovoriť, že či je lepšie. Tak e, ešte je veľmi dôležité to, čo sme spomínali, ak je únava, môžu byť slabé obličky, takže skontrolujte, či nemávate studené ruky, studené nohy, opuchy, alebo či sa veľmi nepotíte. Uh mhm. -huh. Ak a, nič z toho, ale cítite, že tá energia je nižšia, tak určite silné polievky, vývary sú dobré. No a ak by som chcel to telo dopovať, že cítim, že je unavený a nechcem to robiť kávou, tak napríklad z Duolifeu je veľmi dobré, že napríklad moja krv alebo ženšeň, to sú to je Moja krv je produkt, tam máte cvikla, červené hrozno, čierne rybezle a tým pádom to obrovsky vyživuje srdcovo systém a ženšeň vitalizuje všetky vnútorné orgány. Ideme na mriežky, posledné dnes. No, a hneď tá prvá je za mňa veľmi zaujímavá. Teraz myslíš ocinová, Áno, lebo on tam má 4 prázdne kolónky a tie ostatné stoja za to. Uh mhm. -huh. Takže on má 4 jednotky, uh -huh. 3 dvojky a potom trojka a štvorka nič, dve peťky, šestčka nič, tri sedmičky, osmička nič a dve deviatky. Uh mhm. -huh. A čo sa týka sinátora? Dáme rovno aj to? Poďme rovno, aby sme už nemuseli riešiť. Dobre, tam čo máme, 18, 8, dobre, takže jedna jednotka, dve dvojky, trojku nemá, <laughs> ale má tri štvorky, potom má jednu peťku a šestku, sedmičku nemá, má dve osmičky a deviatku tiež nemá. Dobre, rok 2005. Áno. No, všetky mriežky máme teda odhalené, aj tieto posledné dve. Pán Planieta, nech sa páči. No, keď zoberieme teda ocina, tak on je jangový klov, jeho patogén je sucho, predispozične máte najslabšie obličky a vidíte srdcovo systém, takže určite by som to podporoval. No a keď sa ideme baviť, čo sa týka sinátora, takže tam pozrieme. Pozrieme. Áno, len to musím naťukať. Yeah. Takže a sinátor, no je jasné, že prečo si nerozumiete. Lebo sinátor je jangové drevo, jeho patogén je horúčosť a on má predispozične najslabšie tiež ciemný systém a trošku žlčník. No a odpoveď je, prečo si nerozumieme, lebo mladý muž s prepačením, ale veď on je dospelák, veď on už má, bude mať 21 a vy, keď už je takýto a hlavne keď je jangové drevo, on od malička bol malý šéf. Len problém je, že vy máte dobrú intuíciu a máte dobré napojenie hore a cítite, že nerobí veci dobre. A čo s tým chcete robiť? Veď on je dospelý. Viete, aká dobrá vec je, že keď deti pustíte a čím skôr ich pustíte, tak oni si zažijú malé pády. A ja som moju dceru vychovával a učil, nie že vychovával, ale učil vetu. Tréning robí majstra a druhá veta bola padáme prečo, aby sme sa postavili. Takže čokoľvek sa udeje, najhlúpejšia veta rodičov je ja som ti to hovoril, mal si ma počúvať, nemuselo sa ti to stať. Nie, vy máte byť vtedy empatickí a povedať poď, No, a... Ako to robil Ander a v poslednej chvíli uhnúť a dieťa spadne zo stola. Áno, áno, áno. <laughs> nikomu never. áno, áno, nikomu never. Takže Ander to bolo, to bolo do... Ale to Anderov otec robil. Áno, Anderov otec, nikomu never. Synu, skoč, ja ťa chytím. Ja som skočil, on sa uhol, rozbil som tú hlavu a otec hovorí, Ander, nikomu never. Takže... <laughs> Ani vlastnému otcovi. Takže čo sa týka Maroša, tu je presne to, že vy cítite, že možno niektoré veci robí syn inak, možno si narazí nos, ale nechajte ho. Nastavte jednoduchú vec, že mladý muž, si veľký dospelý, táto, táto ťa nefinancuje, a keď chodím do školy, tak platí to prvý ročník, ti môžem platiť, u nás je to nastavené s cerou takže prvý rok platím, druhý rok platím 50%, tretí, štvrtý si platí sama. Takže ak chce študovať, potrebuje pracovať. Prvý rok jej neplatím, ale už chodí napríklad do planety na brigády, lebo prvý pol rok mala divoký rozvrh, že mala to rozhádzané niečo do obeda, niečo po obede, takže tam nemala priestor na brigády. A ona normálne teraz už choď začala, aj keď v úvodzovkách nemusí, ale začala chodiť na brigády a ja ju budem drž držať týmto smerom, lebo ona keď skončí školu, alebo váš syn, oni sú dospelí. Keby moja dcera sa nechcela učiť na vysokú školu, poviem, Anielik, nájdi si prácu a pracuj, ale ja ju neposadím, že je to moja dcera do nejakej riadiacej pozície, e, dvoj, trojtisícový plat, veď to ani ja nemám ako šéf niektorej z firmy, že by som si dával takýto plat, tak ju v podstate poviem, ak chceš pracovať u nás a chceš šéfovať napríklad v reštike, no tak začneš rok umývať riady za 3 eurá. A ak vydržíš, posunieš sa ďalej, že budeš pomocná kuchárka. To bola potom... cesta kedysi, že si ten človek musel prejsť e, v podstate všetkými pozíciami, aby vedel, čo to obnáša. No a ak to neprejde, tak nebude fungovať a reštauráciu neodovzdám. A ja jej určite nebudem robiť to, že Anielik, nepotrebuješ byt, kúpim ti byt. Nie. To má byť o tom, že mne sa páči model, ktorý som skopiroval od kamarátky, že ona mala také divoké uh, jednu šikovnú dceru a lenivého syna. No tak ona mu povedala, deťom povedala, počúvajte, keď študujete, platím keď neštudujete, tak uh, už si zarábate a môžem vám dať pôžičku 500 eur. Ak mi to vrátite, mesiac to bude mať, tak potom vám môžem dať pôžičku 1000 eur. Opäť to bude mať, to už je väčšia pôžička, dva mesiace, po dvoch mesiacoch vám môžem požičať 1500 a takto to vám môžem požičať maximálne do 5000, ale ak mi nebudete schopní vrátiť jednu z tých súm, ďalej vám nepožičiam. A pritom mama mala dostatok, nie že na slovenské pomery veľa peňazí na účte, a aj tak pristupovala k svojim deťom týmto spôsobom. No a ten syn na konce <clears throat> nakoniec skončil tak, že prišiel, mama potrebujem požičať, lebo pôjdem do basy. A mama povedala, nevrátil si mi peniaze, tak pôjdeš do basy. To urobí slovenská mamička? jasné synáčik, veď predsa nemôže môj syn sedieť, veď to by bola aká hrôza. No, ešte čo... si požičiame. Čo by som to bola za matku a čo požičia dá a čo urobí synáčik? Zoberie a nevráti. A o 5 rokov príde a mama potrebujem 100 tisíc. Mama povie, no dobre, tak ešte mám dom, tak založme dom, alebo predá dom, dá synovi 100 tisíc a potom syn príde mama potrebujem pol milióna, lebo pôjdem sedieť. Mama je na ulici, už nemá čo zadlžiť, pol milióna jej nikto nedá, lebo to ani nevidela. Má ani ešte to... orgány. Jaj, no ale to je babka, kto by kúpil. <laughs> No, možno aj taká bude mať ešte dobré Nie, a, niečo. Takže a syn skončí v base a teraz si zoberme, pomohla mama synovi, nepomohla. Lebo keď pri malom dlhu by išiel do basy, tak to je také lajtové väzenie. Ale ak už má polmiliónovú sekeru, tak to už je basa, kde vás zavrú s takými násilníkmi a tam ho od rána do večera budú znásilňovať. Mm. Takže čo si myslíte, že pomohla mama a mama je na ulici, syn je týraný vo väzení, no takže urobila dobrý skutok? Nie. A čoraz viacej, ja mám teraz takých rodičov, ktorí prídu a môj syn nič nerobí. No tak ho vysťahujte. A ona, veď to nemôžem, je to môj syn. A, veď je flákač. Hovorím, že uh, to, čo som na začiatku hovoril, že ja som videl mladé baby, 13, 14, max 16 to mohlo mať a prenašalo stoličky po dve, po tri a, a tuto uh, tento princ leží v posteli a jemu sa nechce do roboty, no tak ho vysťahujem. Keď má 20, skončil školu, po strednej škole alebo po akejkoľvek úrovni školy, takej tej minimálne strednej, úloha rodiča vyhodiť to dieťa z domu. A to, ako to bude, či to prežije alebo nie, ale vy nerobte z neho babetko, že on v 40 je na krku, si zoberte, veď to ľudstvo vymrie, lebo ženy naberajú na sile a oni si povedia, bože, toto je slabý, toto je slabý, toto je slabý. A vy prispievate na to a to nie je láska, toto je opičia láska, že vy škodzujete mhm. svojho syna. A prečo? Lebo naša generácia, či už to bol som ja, brat, alebo maj, moji kamaráti, ty prežili, lebo my sme mali hranice. Neprídeš do 8, spíš vonku. A normálne mama kamošu vymkla, že ty pred dverami pol hodiny prosili mamu, ťukali, normálne tam boli ako mačičky škra. Iba prstíkom skúsim byť vnútri. Áno, áno. A my, sme boli zakeráci, lebo sme sa vždy im smiali, že tak vám treba, mali ste z domov. Nás na, našťastie nevymkli, ale keď zakričal tato, tak sme leteli, lebo by sme dostali po papuli. Mm. Keď, keď babka, tak sme vedeli, že ju ukecáme, ale keď to bol táto, tak to sme leteli hneď domov. A... Potichu ešte. No, to potichu nie, to sme, on už vedel, lebo on nás stal pri dverách a čakal. Mm. To nebolo také, že o chvíľku. On keď zareval, že domov, povedal tom, tak už ste vedeli, že ak neprídete, tak máte masáž tváre mm. od kozmetika zadarmo, že to bola kozmetická firma, kozmetická firma No, to ono zadarmo, takže ste mali... <laughs> No, každý si mal možnosť prejsť všelíčím, niektorí to majú také jednoduchšie, medové dokonca a iní poznali galeje aj napriek tomu, že v podstate nič extra, extrémne nevytvárali doma, nerobili dusno a predsa mali tvrdú výchovu. Ono je no, to... Ano? keď zoberieme, že my, mne keby niekto povedal a niekto povie, že vy si tu robíte predal zo svojho ocina, no šťastie áno, lebo bol taký oravský chlap, vychovával a neurobil zmenu vo svojej výchove, lebo zase skopiroval a zmodeloval to iba od svojho otca, ktorý takisto pil a takisto sa tak správal, plus minus asi k nemu. No ale ja som urobil zmenu, že naša mamina hovorila, že keby sme pili, tak to asi nedá, takže my sme mali silný program, že ona nás vtedy manipulovala riadne, že keby sme pili, tak ona zomrie asi, alebo keby sme boli ako táto, takže my sme mali silnú neurodráhu, takže nikto v našej rodine, aj keď Jangovi oheň si trošku popije, ale zase nie tak, aby robil taký bordel, ako niekedy táto robil. Ale keby mi niekto povedal, že počúvajte, môžete sa narodiť a dáme vám iného otca, ja by som nechcel iného, lebo vďaka môjmu tatovi a vďaka tomu, kde som vyrastal a vďaka, dajme tomu aj mojim súrodencom, som taký, aký som. To znamená, my keď sa stretneme ako súrodenci, my sa vždy toľko nasmejeme, ja by som moju rodinu nemenil. Mm. Samozrejme, existujú aj ďaleko lepšie, ale moja rodina mi priniesla to, kým som, len ja na to poukazujem že keď máte uh, úzke hranice, tak sa snažíte potom ako rodič tým deťom dať voľnejšie hranice. Lenže problém je, že tí, čo mali extrémne úzke, a my sme mali tiež extrémne úzke, ale ja mojej cére nedávam veľmi voľné hranice, alebo nedávame s manželkou voľné hranice, preto ona je taká silná. A vy potrebujete si uvedomiť, že ak máte veľmi voľné hranice, či je to pri výchove detí, alebo je to vo vzťahu, že tam nemáte určité pravidla a mantinely, lebo vy poviete, my žijeme tak na voľno, tak tam, kde nie sú hranice, skôr či nek skôr vznikne chaos a chaos zabezpečí rozpad toho, hm. tej rodiny toho celého. Dobre, aj my máme hranicu, teda dáme si ju na polnoc, už sa to blíži. Tak a, aby sme to... Ale dokončíme túto. No dajte, čiže, aby sme stihli všetko, čo potrebujeme. Že, uh, e, Mároš potrebuje vedieť, že mladý muž je šéf a tým pádom on tým, že má 4 trojky, tak je sebavedomý a vy buďte jeho kámoš, vtipkujte, zabávajte a nevychovávajte a dohodnite sa, že vieš čo, keď by si táto chcel dať radu, tak ti dá 50 eur a uvidíte, ako sa zlepší váš vzťah. Lebo ja moju dceru od 16 už nevychovávam, už som jej kamarát a pre vás dobrá rada, toto isté robte, lebo to, že máte lepšiu intuíciu, ešte neznamená, že ja mám meniť život môjho syna. Vy máte tú úlohu že ovplyvňujte ľudí alebo mente svoj život. Takže toto je odporúčanie pre vás. A budeme držať palce. Môže byť, že sa možno dočkáme aj nejakej odozvy po rokoch. Ak teda ešte bude Maroš vládať počúvať Slobodný vysielač a my tu budeme. Tak e, mám tu ešte samozrejme reakciu aj od Filipa predtým, ako išiel spať, že počúval aj s manželkou Eh, Eš, takže máme prípravu aspoň ako takú ten jeden rok a potom začne skúška ohňom, to je jeho reakcia k tomu čerstvo narodenému bábetku, dievčatku. A posledná citácia z e-mailov pre dnešok končíme, balíme to, pán Planeta, ak sa dá, skúste dať uzáver, nie príliš dlhý na 3 a 4 No, ja dám radšej na A5, lebo to je... <laughs> Takže ďakujem veľmi pekne za otázočky, ďakujem za aj filozofické otázočky a e, určite samozrejme ďakujeme slobodnému vysielaču, lebo keby tu nebol slobodný vysielač, tak informácie sa nemôžu šíriť medzi ľudí. Ďakujeme samozrejme aj našej šarmantnej asistentke. Áno, do Žiliny. Ktorá prevetrala svoj potenciál aspoň trošku a, a zafrajerila, ale, takže je dôležité, aby ho intenzívne používala. No a vy sa naučte jednu z vecí, ak si chcete a chcete odo mňa jednu dobrú radu na záver a to je, že múdrosti a informácií je veľmi veľa, ale keď chcete mať kvalitný a dobrý život, tak si zavete, že každý deň alebo každý týždeň alebo z každej relácii, ktorú počujete, Zoberte si jednu vec, ktorá s vami zarezonuje a skúste ju zaviesť hneď do života. To najskôr a snažte sa tú vec aplikovať pravidelne alebo ten problém odstrániť, čo budete cítiť, že chcem pridať alebo ubrať a uvidíte, ako váš život bude vyzerať. No a naše relácie, keď budeme mať 145 rokov, mm -hmm. budú vyzerať jednoducho Pán Planeta, pamätáte, ja keď, som, keď ste začínali, som mal 95, dneska mám 36 a je to úplne pecka vďaka vašim reláciám. Takže to bude budúcnosť relácií tajomstiev zdravia. Na to sa te... Vtedy som nestihol napísať mail, ale teraz stihnem aj na vecko. Áno, áno. <laughs> Ďakujeme Miškovi do Žiliny. No, rado sa stalo. Dneska to bolo veľmi zábavné. Začali sme čakom. <laughs> Nikto by nečakal. Že to bude čaká... No, e, čak... sa dočkal. Áno. No. no, a Takže to... ja sa lúčim zase o 4 týždne sa budeme počuť a som zvedavý, čo nového zase príde. Budeme tiež v plnom očakávaní. Ďakujeme ti veľmi pekne, želáme dobrú noc. Dobrú noc. A dobrú noc žiráme teda aj Petrovi Planetovi, pani Kolombovej. Ďakujeme, dobrú noc. Tešíme sa opäť do počutia z Banskej Bystrice. Zdraví Peter Kršiak, ešte ďakujeme aj Joškovi Gocmanovi za pesničky, ktoré dnes vyplňali prestávky a na záver tu mám ešte jeden taký túlavý song a vám všetkým želám pekný záver marca. Pozor, prichádza 1. apríl, nezabúdajte na to. zvučné tóny tejto piesne Trivial vietor po ceste, ktorú kráčam sám Svou má noty túlavé a spolu s ním zas v hlave ťa mám Tá pieseň nie je otravná, je veľmi príjemná a tiež vysoko energetická Ako ty sa nepodobáš žiadnym iným ženám, tiež je tak silno atmosférická. skrýva sa mi pod kožu, nech mi svetí pomôžu, čo robiť mám. Mám jej plnú hlavu, plný byt, neviem, či sa z toho spamätám. chodím a po cestách, kde sme dávno snívali, zastie do diky, až ma zamrazí. Iskry skáču sme zas, to čo sme bývali, zvuk gitár pod dekou nás mrazí. pieseň s tebou pod dekou Zatúli na veky vekov, nech to prvá Zimom riavky s tebou Tá pesnička stále mi znie Ako prvá V hlave točí sa dokola Neviem ju odtiaľ dostať Vlastne ani nechcem o ten pocit písť tebou a s ňou kráčať spolu v dobrom aj zlom nerozlučne nikdy nechcem z tej cesty zísť. S tebou a s ňou kráčať spolu v dobrom aj zlom nerozlučne nikdy nechcem z tej cesty zísť.